Gauan uh, guzieri eta ongi etorri azparneko Armand David Laborantza Liseorat. Badakizue, sei urtetarik berritzen eh, direla departamenduetako laborantza gambaratetako ordezkariak izan laborari, erretretadun, langile eta bar. 2000 eta hogoita bost urte hasiera juntako itzordua dugu beraz, bihar urtarrilaren amabostean irekitzen baitira bosket, boskatzeko denboraldia, irekitzen baita boskatzeko denboraldia, eta hunek iraunen du urtarrilaren ogoita ameka arte. Gaurko saioan laborarien ordezkaritzari interesatuko gira, hauek eh, baitute gehiengua, hotx, ogoita amairu jarlekoetatik, hemez horzi laborariek hartuko baitituzte. Gehiengoan agertuko den sindikataren zerrendak, alkien erdia baino gehiago hartuko du, eta ondoko erdia proporzionalean eginenda. da. Gauan antion, gaualdi hau animatuko dugu gubiek. Bai, gauan zuri pantxika eta publiko guziari, eh, doidoi eh, hoitaraz dezagun. 2008an, eh, departamendu mailan, FDSOA GIA sindikatak eh, le, sindikata lehen eh, argibatu zela, kasik bozen euneko bergoita amala huaikin, bigarren ELB ogoita <clears throat> euneko goita lau pasa, biarnoko konfederazioan peizan ondotik euneko amairu pasa, eta azkenik e, konf, e, koordinazioan rural, kasik euneko e, bederatzi, e, ez badira ere aldi oro jakiteko nok duen irabazten ipar Euskal Egean, e, sindikata bakotsak bere kondaketa egiten baitu. Odean aurtengoari so jargaiten, Azparneko Arman David Laborantza Liseuan eh, girela horretaraziko dugu hain zuzen eta egun guzian ikaslek engaiamenduari buruzko hausnarketa egin dute. Laborantzako sindikatetako ordezkariekin solastatu dira eta engeiamendua izan da uh, izanen da ere gure saioaren ardatzen nagusia. Bi partetan eginen dugula emankizun hau erran behar eh, dugu, ikusi zemengo uh, eh, konfigurazia, ikusi zemengo gela hau, beraz sindikat bakoitzari galdegin diegu bi ordezkari izendatzea, bietarik bat gaztea izaita eta bietarik bat emaztea abiatzen dugu beraz lehen uh, eh, iru gomitak aurkeztuz, ezker aldean uh, eh, FDSOA GIA listaren dako uh, eh, Sebastian Iturriag, lagaineko lauraria, departamentuko laborantza gambarako lehen dakari orde, eta ortengo beraz errendako kide, erdian elebe errendako Maritxu Lopepe, laborari lartza balen, ortengo zerrendako kide ere, eta eskuin aldean koordinazioan jujalan dako Jean-Pierre Suit, laborari seme bainan ez laborari, eh, laborantza bat, Barkosen, sindikataren laguntzaile, baina eh, ez aurkezten noski zehendan aurten, Ongi zehazten dugu ere denbora egespetatuko dugula, eta horretako epublikoan eh, dugula laguntzaile bat, untsa neurtzeko bakoitzaren hitzartzia. Abiatzen dugu beraz, lehen parte hau, eta erraiten duen engeia menduari buruzko lehen eh, galdera bat eginen dauzuegula, Eh, zer da zuentzat uh, engaiatzea, zer eran nahi du, izan personalki edo profesionalki ere bai, nola engaiatzen da, zertarako eta zat, bi minuta dituzue bakoitzak, eta ordena juntan galdera zat, Jean-Pierre, Sebastian eta Maritxu, beraz, Jean-Pierre, harrazu mikroa, uh, eta zuretzat, uh, uste dut piztuak direla, zuretzat, zer da, xuxen, uh, zer... zer nahi zinuke erran hori buruz. entreprisa, euh, sindikati nintzen, entre, uh, laboi eh, lanen egiteko entreprisa e sindikati nintzen, eta hori bat dosei hilabete uh, eh, igan izala koordinazion rural alat, zen eta eh, atzemaiten nien uh, defendatzen gunin hau beki sustutzea eki uh, hasi nintzen energian presioan problema eki, eta hua guetako problema handia zen, eta berdemona uh, laboientako bai, e eta hala sartu uh, engajamentu hortan. Mm. Engaiatzia, demora emaitia, uh, eh, uh, eh, uh, bai, segitzea, txostenen segitzea, uh, eh, uh, zuretako? Hatsarin demora ontsaitu dugu, bo, egin dugu juntaz umait, abiatu ginen uh, Espanyol laboaieki uh, uh, egin ginen uh, frontia blokazia, eta hartan demora ontsaitu egin dugu, egin dugu reunion espainiako gaintian uh, Espanyol laboaieki, eta gehoztik segitu dugu uh, bersalian. Sebastian? Sebastián Uturiak, eh, zer da zuretzat eh, engeiatzea, engeiamendua, zer eh, nahizinuk erran horren itzulean. Nik aminua ba, kontatuko deizieten istoia, ni eh, etxalti ekipi bat eta egiten iz, lagane uh, eh, bortu gainetik eta bortu guatik, uh, eh, eta bat utut, eta mm, ardiak, ardi, uh, bibeltzat eta mm, behi agizkuak blondak itena, eta ni sei hilabetez uh, bortian egoiten iz, eta nedako bortia vitalda, eta ene etxaltien segida da. da. Uh, hama sortzi urtetan hasi duten lehen agaisa mentia, lehen ene bobojoka. elkarte bateki eta hartz eta otsua ikuntza, reintroduzion ikuntza. Hoi ene lehen uh, borroka geogibeletik beste borroka handi bat izan da, PNR uh, eh, montaino bazka, ordien me izaniz, eta horienetako borroka bat zen, zerren eta uh, eh, xarta hortan erraiten zen behar zelik kiasi bizitzen uh, lehen, lehen izan delaik, eh? hartz eta otsueki eta bultrieki, eta gue etxaltiek uh, frantxez zonu tuia argenk eforte panta. Uh, nahi da erran kapostoi lidu atetan bizikin dela, eta horrek zinez hunkin nahi, Hordi, borroka hoi txekiduk me, meguan, eta egeo uh, gue herrietan, uh, laboantxa zinez important, eta menin zaraik unitatu nian xantaziko herriaiki, lagainek eta xantazik, uh, Euskal Herriko laboantxa kambia elkartia, eta uh, laboantxa ofiziala. Uh, Dudukatuk inen, eh, ez ginen mena, eta hor, uh, antxola zenak, erantzeikun, aiza zela eh, kritikatzia, mena behar zela eh, aminiba busti uh, eta sindikat franko bazela gue eskualdian, uh, karta baten hartzez eta gehu ikusiko genila. Hodia ni jeraiki dut uh, antxola behar, uh, bortuko gizuna zen, uh, konvikzioneko gizuna zen, engagementuko gizuna, uh, sarra zinai gaiza hanitxetan, Tolozan Komite de Massifian, uh, eh, FNSEan uh, eh, Bortuko, Bortuko Komisionian, AKAPian, eta ni uh, eh, juten izan aldioz laganik, helbu behar dut, juten edo baiunat, edo paubiat, edo bordeliat, edo tolozat, edo pajat, uh, gaizaba behar dut helbu bezala, defendatzia gu gue burtia, eta gue, gue laboaiak oro, bortuko laboaiak hor, hoi da uh, ene helbuia. Ongi, Maritxu Lopepe? Ba, enetako eh, engaiamendia ba, denbora emaitia dela, eh, interes kolektiboaren alde, zeititeko bestekin, nik laborantza maiteut, injustizia ez dut soportatzen, eta hori aski naturalki sartu nizte helben, uh, injustizia biziki baita laborantzan, eta ere uh, hemen, hemengo laborarien alde, hemengo problematik erbuz eh, bataiatu eh, nahi bainien talde baten parte izaitia beti biziki eh, aberasgarri da, eh? biziki ikasten dugu bestekin uh, eh, trukatzean, eh, ez da beti aize, zenta bo, eman dezaun sindikal gintzan, uh, bebatu bilkurak atxetan, kilometrakin behar dira, uh, nekeda goizetan gero edekitzia, uh, tekstu eta reglementazione batzu behar dira pixkat ikasi, gio uh, kapable izaiteko erteko zer den hun edo zer laborarien dako eta gisa defendiatzeko. bena badira zer nahi elementugu, so biztan dena, eh, laborari hainitze zautu ditute helben bidez eta adiskidiak direnak egun. Uh, eh, elga jatxe maiten dugulaik, eh, be, gure ahangurak partekatzen du, mena ere be, be, biziki uh, irriak eta solas gozoak eta bazkariak eta badira beti bi, bi alde engaiamendu hortan. Eta wala, nik ontsailatzen dut, norna hiri bere bizian noizbet engaiatzea, ez da sekula damutzen hortaik, etxetik ateatzeko laguntzen du eta ara, gizartearen obetzeari harri tipi bat eh, ekartzen dako. Mhm. Erran behar dugu, hemen bat ikasle batzuk ere, eta agian zuen eh, hitzak ere gogoetagarri izanen direla hauen zat. Oten lehen eh, galdera hunekin, bon, Jean-Pierre ikusten dugu baduzula denbora hartze pixka bat, beraz ondoko galderan gehiago mintzatzen alko zira. Hale antion zuri. Hori da bai, gaurko galderandako pixka bat bilan bat eginen dugu edo pasa diren eh, azken sei urteak aipatuko ditugu, eh? lau minutu bako txapepres ba, eh, bako txandako, eh, zurekin hasiko gira Sebastian Uturriak, uh, zerri izan dira, zien xantier uh, nagusienak, zerri emandako zien lehentasuna, zer erdietxi duzie, zer gutiago, zer ustez? Uh, Dija hasteko, eh, anaiten dut Impusible da uh, urten lanen eh, lau minuzat emaitia. Uken dugu uh, eh, urte zinez gogorak, zerren eta uken bitugu krize Covidak. Uken dugu krize sanitarre bai kabaletan, franko uken dugu. Krize ekonomikoa ger, gerla, ukrenekoa gerlaten gatik. Uh, dugu alea klimatikak idortiek 2008-an. Uh, uken dugu ere e, e, urte ebitxu 2000 hoita hiun eta 2000 hoita lauan. Uh, helbu helbuia zen, uh, lamuantxan uh, ehm, laboaien uh, eh, bizitzia, aizatzia ahalbezain uh, eh, untsa. Eh, difikultate horien gatik, uh, jantzi dugu seiuski lanian, eta dugu defendatzia sistemak horro. Uh, instalazio aldetik, bon, uh, gaztehan instalatu da, uh, bosturtetan moena bat egun eta berrogei bat apre pres, Uh, eh, geo eh, lan handi bat egin dugu, borroka handi bat izan da. Uh, bon, Etxek itutuk gaize importante li bat, uh, ize asena, uh, askuntzalat buz beha ziblatuk. Uh, geo etxek ekoregima, hoie uh, gaiza importen zen eta gue etxalte uh, surtut uh, uh, surudun entako zinez importen zen eta uh, borroka gogora izan da. Uh, geo laguntzetan ni normalki oro behar zien galdu etxekitugu uh, ardiazkuntzako laguntzak behienak aminibai aitxetia mena etxekitugu haleiki, Geo uh, bortuko, bortuko mm, luretan hoik uh, rekonesanz de surface hoi zinez important hoik hoi eh, eh, sartentie uh, etxalteko primetan. Uh, eh, geho meka montañane uh, etxekidugu envelopa, hoi ema, ema euseba da hoi uh, etxekik izan da uh, aute eta gestionera di eta hoi zinez importanta lan handiek egiten meitutia. Estarazioneko laguntzak izantia etxekik. PCAE e, batimen, plan batimen uh, eh, la, lan handi izan eta hor hauten uh, eh, egiazki eh, ukenen dugu pentsatzen dut gazte instalatzen zeren eta aurten uh, balio dateke egiazki heltukia plafueno guatzea. Geo suhakan aldetike hor PDE, Plan Departemental de Kubuaz, eh, sinatuik izan da, bakotxa da, Frantzian. Eta hoi, uh, pratika zinez importanta da, eta habu eh, boskulatuikia, eta, bon, etxekitzen dugu hoi. Uh, Zesuraz. Uh, Idortea. Idortea, uh, 2008-an. Bon, uh, la montsa kamiak lan handi egindu, bilan furajeak egindu, eskiak hartu dut, hartu dut bilan hoietan, eta lau mila dosie izan da enimizatuk, euh, egiten du hama hiu miliu, eta hoi uh, handi bat zen kontesto gogor hortan. Euh, Euskal Herrian uh, ehunetaik, Lautan hogeita lau, lau hartuik izan tia. Euh, Maleuski hamassei, egin etaik, hamassei egontia, erreguntia, eta hor du maizat samaiten du, txatubei tugu dispozitive lilibaten atsamaitia Eh, bai CAPB aiki eta bai, uh, bai CAPB aiki eta bai departamenti eta beste sindikatek lagentuik izan pentsatzen dut uh, eh, laboai horrek altzikela zerbait hunkitzen. Eta geho uh, gaiz importante bai uh, predazione aldetik uh, hartz eta hotxo horre uh, posizione gogorak beti etxekitugu eta etxekitzen tugu uh, guentako haiti egini da labora, botuko laboan txan eta uh, botukan uh, eh, etxekitzia, kobitazunia, imposible behi da. Maritxu Lopepe zuri guai, eh? LB sindikatak bi jarleku zituen eh, pauen, baina bon, erak eh, bilkuretat ez urru biltzia, hori zendako, eta ze ziek ze bilan egiten duzie? Ba, Eni gure uh, pozizionien espekatzeko historiopiskatein behar da, helbe sortu denetik hauteskunde hauetan parte hartzen du pauen eh, ba, uh, eh, ogoi urtez eh, hili uh, eta han hili uh, diren autetxeak beti gauza bera erran dute, hango giro biziki bortitza eta mespretxia han entzuten zuten, uh, izi ne parlo kezuki egzist, erraiteko, eta beti uh, ahangura izan da eskoal erriko laborantzaren, defen, uh, berezitasunen defenditzia, han ez bitzen haipu ez ardi esne, ez mendiko laborantza, ez kalitatezko uh, xairetaz Eh, Bimila eta batian inginien kampaina bat ejanez eskoleriko laborantza kanbara bat behar zela ipagaldean, eta bozkak ordean irazi guretako laborarian errepostu bat zen hori. Eta eh, hortik eh, lehen bilkura izan zela ipauen, haute joan ziren, galdinez mozione bat presentatia izan zain, laborantza, emengo laborantzain alde, eta Han bozkatu zen, hitza emaiten zitzenez elbekuer. Ordean, erteko, han eh, giroa zer zen, erabaki ginen, eh, han etzela gehiago balio denbora igaltzia, eta hemen haiko ginela, tresnatzuin eh, eraikitzen, hemengo beharrer zinez errepostu emaiteko, eta hola zen, hain izako, gamara sortu, eta artian ere, harrapitzeko hainbat egitura azkartu, lurzaindia sortu zen, buru beltza sortu ginen ere, bere baitaik hiltzen dena guai, ara, oitu behar da diela, bi mandata berriz joan ginela pauerat, biharnesekin inginelaik lista bakarra, kasik euneko berroia erdietxi ginen ordean, eta etzaukuten ere eh, leku batin bulegoan, komisionez zumeitetan uh, eh, leku bat ukan ginen. Eh, Eh, damutzen dira somaitaldiz ezpigira jatabian, me ez gituzte nahi ere. Artian hemen sortu ditugun uh, eh, treznekin eh, aintzinatu dugu, zer nahi formakuntza, aholkularitza, tekniko, zerbitzu eskaintzen dituzte, guai uh, eskolegiko laborantza gambarak eta japitzek, instalatzen direnen uh, erdiak hasik ainizatik pasatzen da, uh, plan batima aipatzen zinean dozier horiek ainizan iten aldira ere, ELB-ekin eta laborantza Agamaren artian erabandugu ere lan bat uh, mendiko etxalden uh, laguntzeko, uh, kondutan hartuz meka montaino launtza horiekin, guai bigarren urteko uh, patar gehienik duten etxaldek, ukanen dute majorazioniat laguntzetan. Uste dut hori importanta den ere, eta hori uh, erreusitu du horren kausitzia. Uh, ara, hainbat zerbitzu bada egun eta laborariek hor atxemaiten dute behar dena. Eh, gu azkartuz gioz hemen ebe, eh, departamentuko gambarak ere eskaintza zabaldu du, untsa da, e, nahi dienak hautia egiten aldu nahi dien lekian, eta ara, gu, guretako importanta da azkar segitzia, hola bide hona inakusteko. Zuri bai, eh, Jean-Pierre, beraz, eh, koordinazioan jujalan gatik? E, eh, nik ez dut ezkentzai urten kumesaik aipatzen alezen, eta bai, urtia da hasi nizela borrokan, eta lehena, lehena egin nien, uh, bai, dila urtia, uh, Siberoko laboiek izan giren uh, uh, maureko abatuaren esisten gatzea, heben izan ginen bai unen, izan ginen eta er, kari guntin uh, eta beste uh, e, eh, subprefektuala eta esiberoko ba, ba, um, abatuaren an problemak, eta bigeren, eh, bigeren uh, eh, borrokazea zen defendatzia um, uh, zikroen uh, tuberkuloza haizen ginen pauen, eta baginen uh, otan lautan hogei bat atratura, han errezi, e, ikusi egunin uh, DDPP-ko nausi, huan nien bigerena, eta udu izaitan ezgarri importantzen zen, eta laboiak um, sendinin, uh, bai, bazin urte uh, etxen dinila, uh, problema ikusten nina uh, sos gutigo, uh, eh, muskin gutigo uh, eh, bazien eta ba, ikusten zela problema, barzali xatu zerbaiten uh, egitia la txan laguntzeko gehi, sustut xiberoko Xibroko la, ez da, ez da elevaz la, laboan eta ez da besteik egiten ahal, uh, Donc, hoi gnetin lehenek, eta gio, bera, da hasik, hasi nizala minua jela egitzen problema horien. Eta jo segidan jo energi isto jetan ginen, zen hua senditzen nini hauke gazoia izagalik kaiu pakatzen ginen, eta eta berginila berginila ez bait txatu egitia deja e, muskinen hobe kargak karga albadie gutitzen hasten da hartaik eta gobernitzate txatu presioan alchastie jente ka muskinako eskuk kenditzen Da, bai. hori du izaite den. Iduritzen zauzu eh, eh, laborantza edo etxaldetako karguen apaltzeari buruz departamentoko laborantza gambarak eh, egiten alduela zerbait hortan? Heltzen hantit, uh, eta heltzen hantin berdengu nila problemak zen Guk galtegin du eh, administrazioa, prefeta eta oiere ere galtegin du eta uh, donc, uh, izan zen, uh, finalen gazo izan zen uh, uh, presioa apaltuik emementu bat emuin, uh, bon, etzen heben behin uh, galteginik izan, mena, ikusi guenin, uh, gaitza heltzen zela mindu, mindu uh, bortxatzen badu behar aldilat, handa zerbait eta. Ara, bigarren uh, galdera, ez dakit zerbait gehitu nahi duzuenez, eh, bereziki uh, Jean-Pierre, zenta zuek zirezte denboraren aldetik pixka bat gibeletik, baina uh, zerbait gehitu ere bozkautan presentatzen girela, zenta eh, dretsua emaiten dauku, eh, gero eh, Komite Teknik Zafer, CDPNAF, Instalazioko Komite, CDOako Komisionetan, eta edo, Tribunal Pariter, de, bo, leku handanetan, gero lanian arzeko eta hor ba, defendiatzen alditugu laborariak, berdintasun batean, eta ara, hortako da ere, uh, aintzina presentatzen girela bozkautan. Zerbait gehitu nahi duzu, Jean-Pierre, eh, gioztik, eh, ze aldotera ditena, zea Uda, uda jo jereik beste problema hori, kentot nik lagun sumaite eh, eh, izan dia komisione eh, sumaitetan e jereik itze guai hartzeto komisioa zen komisione batetan prefektuan izan dia eta erantzaitadien erantzaita dien etzela, etzela beste sindikatik egun hartan, hori venin nintzen han, lagun bat zeitan eran eta duzeit bortuko istuieten izan importanten predator historia bai. Departamentu juntan, ere, eh, badakigu laborarien kopurua eh, apaltzen ari dela, etxalde gero eta gutiago da, eta aldi berean gelditzen direnak eh, ahonditzen ari dira. Departamentu juntan, instalatzeak nolazpait mantentzen dira, aipatu duzu guztian Sebastian, egunta behogoi instalazio urte bakoitz, eh? izan dira hor bi urte ogoita bian eta ogoita iruan eh, kasik egun eta iru amar edo egun eta laro goi eh, e-, e-, kondatu baitira departamentu mailan. Eh, aldiz joan den urtean gutxiago, egun eta lau instalazio izan dira departamentu mailan. Badakigu hiruetarik bi ipar euskal plantatzen direla, gehienak mendi eskualdean eta hainitz horien eh, etxe koizle. Zenbaki eta egoera hauen pare batean, nola jardoki ze proposamen eh, egin zinezakete eta orduan guk egiten dugun galdera huni, gehituko dugu uh, Azparneko Laborantza Lizeoko ikaslek prestatu duten bat, eh, Joan Gazano, nahi balima duzu zure galdera egin, sutitzen albalima zira, uh, eta ordean entzununtza unen galdera ere, pixkat gureari lotua da, baina ala, gehi, pixkat gehiago da. Uste dut zure mikroa, piztua da zure mikroa? Allez, quest zazu behar dugu ekarri mikroa? Ez da pizten? Emanen dauzugu mikroa. Baiten dako zu mikroa justu galdera pausatzeko denboran? Ara, egin zazu zure galdera. Ikusi zulu jaren inguruko presioa gero eta azkarrago dela Euskal Egean nola lagunduko dituzue gazteak laborantzan plantatzen, bereziki laborari seme edo alaba direnak, jakinez laborantzako lujak aharo bilakatu dijera eta biziki kario saltzen dijera. Beraz, eh, bai, eh, laborantzan plantatzen dira, milesker joan, eh, laborari seme edo alaba ez direnak, eh? beraz, nola lagunduko dituzue. Gure galderari gehitzen dugu eta kasu untan, ordena untan hariko gira, Maritxu, Jean-Pierre eta Sebastien, Maritxu, zuri, gure galdera eta joanek eginduen galderari erantzunez. Eh, lehen galderari buz, eh, ba, instalazioaren aldetik, e, eh, badakigu laborari erretreta joanen dela, erten da, hoai diren iruetai bat <clears throat> ondoko urtetan erretreta joan dela, eta horien erdiak kasik ez dira segideik seurtatuik, donk sifriak biziki dira uh, nolaz hori eta zein behar den, be nolaz uh, gure ustez ez uste gabe gertatzen, behoi orte untako uh, politiken ondorioa da, politika horiek uh, ekarri dute eh, laborariko desagertzea eta pobretzea eta lan karga beti ahondia delarik etxaldetan. Eh, neok ez ditu inai eh, hiutanoi edo hiutanoi eta hastian, uren eh, hastean, miseriaten idazteko. Beraz, lehenik, enbeia eman behar da gazter, ofizioak behar du enbeia eman, eta hortako behar ditu bizi baldintza normalak, eta egiten den lanaren saria uh, eh, herri batean gazte bat aizio instalatuko da, beste gazte batzu bere adinekoak balin badira hauzoak eh, uh, hauzoa erakartzen du eta hortako importanta da lujaldean etxalde eh, txipi eta ertainak ere atxikitzia eta hori azken urteetan uh, ez da bate FNSoaren uh, politika izan beti haunditzeari buruz uh, kahale gehioin uh, izaitiari buruz uh, pusatzen ditu politika publikoak eta mm, ere beti inbertsioa haundien egitea, eh, badakigu, eh, kapitala hondiak direlaik eta etxaldetan eh, transmizionia beti konpikatuago dela. Hor doiduia, ipatu nahi nuke, hor eh, azken eh, DNG-a eta erreforma izan delarik. Eh, instalatzeko laguntza. Instalatzeko laguntza, guai regionetik pasatzen dena. Uh, ebe, koordinazionekoak nombrian bilkurateat galdinez sos behar zela instalazionien dako. Hortan regioniak onartu ziren envelopa gehigarri bat ezartzia. Eta envelopa gehigarri horren banatzeko bi proposamen intzusten. Edo emaitia uh, amar mila euro benuk gehiago investitzatzen zuten uh, dosierretan, edo denen artean partekatzia. Odean, koordinazioa domaia da, desagertu ziren, eh, ondotik ez ziren txekula bilkuretat, ordean, eh, ez zuten pozizioneiko kan gio, eta jiakuek uh, nahi zuten, gehiago investizamendu egiten eh, zuten eh, eman eh, dozierren eguneko hoita oita zorzia zen edo, ordean gainatekoak deus gabe, gu biztan dena denen artean partekatzein alde ginen, eta azkenian hori, uh, pozizione hori zen pasatu. Bon, ara, erraiteko, en fet, usu hola gertatzen dela, hitzetan modelo guziak nahi dituzte defendiatu, denak nahi dituzte defendiatu, bena bilkuretan gertatzen da, usu bide uh, berdina segituz uh, haidirela modelo bakar baten alde. aldi. Eta guaxean eh, ertenginen erten ginen ere behar direla eh, lan sari duinak uh, guk uste dugu ere laborarien defendiatzeko ez dela izaiten ahal agroindustriaren laguna sobera eta uh, FNSUaren mailan, bodeia lendakaria bakigu uh, zerreal egile trader bat dela uh, azkuntzaren ahangura menturaz du uh, nola saldu uh, zerealageio <clears throat> hasteko ez dira eh, interesak berdinak izaitena bi alderdietan eta eh, eh, guk uh, etxaldea iniz nahi ditugu uh, eta ordean gauzak politika berri batzuekin beste maneratez ikusi behar dira. Ez da egit gazten errepostia... Eh, bai, baduzu minuta bat, minuta edo guti isago. Edo guti isago. Uh, eh, gazten launtzeko, begu gure uh, heinean eiten ditugu gauza desberdinak. Uh, ara, laborantxa ofizial bat izan gabe edo. Alde batetik, uh, etxaldiak usten dituztener uh, erretretat abian direner uh, eh, badituzte eh, solas uh, gune batzu, ba laborantza ganbaran, hain izakoan, ba afogan eh, ikusteko nola pasatu etxaldea Eh, psikologikoki, importanta da, teknikoki, eh, ez baita haise, etxalde bat, eh, bizibiguziko obra, emaitia, ez ezagun bati, edo guti ezautzen den bati. Hore, bada prestatzen lan bat, sensibilizatzen lan bat, importanta dena. Gero, lur zaindiarekin eman dezaun laguntzen ditugu, lurren erosten edo etxalden erostel kapital haundia baita lurren erostea, lur zaindia jabetzen bada, gazteak hori gutio badu eta mm, sos ezartzeko, eta bada ere irugarren dispositibo bat izan izena diena trebatu hor en euh, euh, juntatzen dira gure sareko elkarte desberdinak eta uh, baldintza egiazko baldintzetan ezartzen dituzte gaztiak bi urtez entzatzeko beren ofizioaren ere izan bat zain edo edo hasle eta ondoan badute edo uh, bleko noit laguntza teknikoaren maiteko afogako noit uh, kudeantza eta kontabilitatea nola iten den jakusteko euh, idukiko noit berdin komerzializazionia edo eh, jakusteko, eta eh, ala, baldintza seguretan gazteak egiten alditu bere entsegiak uh, hasi gabe biziki uh, investizamendu iten eta bankoaikin sobera lotia izan gabe bi urten burian ikusten du ja, nahi dien ono gehiotre batu edo abiatu ofizioan edo berdin utzi oartia bita ebe, ara, ez zela hori, mebeden ez, ez da lotia investizamendier. Oden, Jean-Pierre, horretarazten dut bi galdera ditugula, eh? nola egin edo ze proposamen ikusiz etxalden kopurua, eh? eh xifrea apaltzen ari dela, nombrea, laborari nombrea apaltzen ari dela, eta ikasleunak egin duen eh, galdera, kestionea, eh, nola lagundu ere laborari seme alaba ez direnak laborantxan plantatzen. Deja, uh, eh, du zait uh, instalazionia laboi semedelek deja uh, eh, gaiz den, eta uh, uh, ardi xatu jenten horren lagu, laguntzea, zune instalatzen zer nahi produksionetan, eta ardi xatu uh, laguntzea horren. Bo, ba, ez dut txez da gutzen sujet hoi, hain hoi instalazion aspaldin iganida, mena uh, du zait uh, berdeli xatu laguntzea, mena ez dut uh, proposizione uh, popularik eh, egiteko berlitzate eh, isat eh, karika hoiten eta bizi emigatzia eh, gazten lag, eh, jo, eh, eh guai, ez delaik eh, bel familiako ez da zi, duzetzialik den, egin ahal egin, ez dut, ez dut proposizione partikularik aldortaik. Eta koordinazio rural sindikataren Um, egitekoa, pozizionea, zein ah, eh, instalazioari, oh, transmisioari buruz? Mm, be, oh, esatzi eh, horren eh, laguntzia, guai uh, uh, instalazionako prima horiek eta uh, bena, instalatzeko forte egiten dina horren laguntzia litzatin, uh, jo ez dut badakit ez dela Eta Sebastian? Bai hor dien, egan uh, eh, idem bezala, uh, eh, mali uski ebe eh, inumbria apaltzen nahi da, hoi uh, klar da, uh, animazion territorialak egintutuk uh, otan, eta konsta errekora da, uh, mali etxalten erdiek uh, segida gabetia. Hor hor lan handiba bada egiteko. Uh, lehenik, enitako, gaiz importanta, etxekitzia labuantxak tienak, uh, gusta emaitia uh, eh, haurei, lantzia eskuletan eta uh, tekniko aldetik, bon, hori azamaiten dut uh, eskola usien aipatzen dugu uh, hanitz bienet animal, ekologi, mena uh, nik instalatu nintzalaik uh, bazien uh, bai lanak uh, uh tekniko aldetik, uh, aldetik, eta gai zahoik zinez importentzien uh, etxalte baten juniazteko. Uh, lehen gaizak guztan emaitia uh, etxenko semiai uh, eh, ara hartzeko etxaltia. Geo prestatzia hobeki transmisionia. Hoi, eh, bon, lamat bada uh, eginik uh, kambian aldetik, uh, bada hor uh, bi urtez uh, gazte bat, etxalte bat eta juiten da, eta lan zindi algarriki ikusteko uh, ahaltienez akordatzen e, bi utenbuen geho e, instalatzeko. Mena transmisionia, eh, usian e, uh, batek segidaik ezpalin badu, uh, usian uh, bat bezala bizitzen du hoi, eta dosie hoi zinez sensiblia eta hor egiazki lan handi bada egiteko, uh, badakit uh, Sibiu zela uh, izan zela lan hoi eginik, eta hane uh, bai bai gurriko gaintian, otan uste dugu gaztehan instalatzen dela, mena etxaltien erdiek segidai gabetia hoi klar da. Uh, eh, geo hor kadra familioen instalatzeko, Horre, uh, gentiek, gaztek inbea badia instalatu behartia azkarki euh, askarki laguntu, euh, mena proje viable eta vivable li batetan, euh, oaiko egunian ikusten dugulaik ze konjuntura den, eh, ekonomika, sanitara, uh, uh, aldetike ikusten dugu ota izin ez eta horien hor uh, gazti bat egiazki laguntu eta ez muru bat eta igori. Euh, igorri. Proje azkarrili bateki untxa, untxa laguntuik. Eta geo e, eh, etxalte txipiak bai, e, bon, ÖLBentako lagrandizeman hitz itxusia da, eh, hortan nien niz bate ados, batugu, gaiten duzien bezala, eh, lanbuantxa txipipaketa gue eskualdietan, mena uh, eh, autonomi furajera, autonomia behar delaik, lura miniba behar da e, eta mali uski etxalte sumait uh, eh, lasatuk izan entelaik, eben nik azamaiten dut important eta ez da uh, hitz handi bat, erraitia uh, etxalte baten partekatzia hiu aizoen artian, uh, azkartzeko, azkartzeko uh, ebe, autonomia, eta gaiza bate eh, eh gaztiek behar badie eh, eh, instalatu, behar die bizitu behar lanetik, hoi badakik nula komplikatu den, errevenua hoi da, egiazki gainze importanta, eta hortan behar dugu lan handi egin, eh, hoien egiazki eh, ebe, gaztiek hortaik. Eta... Guntako sine tipo mudela horren, de finantzia tako likia bada bai handientako bai chipientako eta hoi zinez importanta FDZ-an politikan dago. Hmm. Eh, eh, gazteak egin duen eh, galderari buruz, ala ere erraiten zu lagundu behar direla, nola lagundu, labur laburski nola lagundu, konkretuki nola lagundu? e, egitura berezi bat Projetetan, projetetan, untxalantu proje bat uh, izan dadin, eta geho, uh, zertako ez, erandu da mezala, parenaz heli bateki, Äh, lehen bat izan handi nahi eta uste indinen artean. Mm, eta maritsu nahi duzu, bai, Jean-Pierre ere Jean-Pierre? Nahi, bai, mikroa, um, um, mikroa uh, Jean-Pierre. Guai, uh, um, kareiten zin, bat uste utzi itzelaik hiu aizu artien partekatzia, beste hiu izoka handixe ditin eta izago bizien ziela, nik ikusten dut nek jantetan ez diebetzi txalte handienak uh, hobikenik bizie, ikusten dut txalte txipigo heli bat, baina egite metie gazna eta xuxen kasaltze metie, edo, edo agia transformatzen dian heli bat, ikusten dut Eh, hogeki bizi ez ez eta uh, eh, etxalte handigo heli bat zuen nune beti kabale nune egiten beti jan nahi eta uh, duzait uh, uh, modela hanitz aldela bizitzen eta frankotan txipizu maituntza elkitzen dia uh, eh, erbenuen aldetik. Eta Maritxu, ikusi dut uh, egiten zinuela keinu bat erreten zuelarik eheble handitzea itz itxusia zela, nahi zerbait? Ez ez baita ez bada, da, ahonditzia, eh, tipiek azkartu behartuzte eh, etxaldiak, hori ez da hortan guretako problemaik, eh, ahonditzia da zeinetan hasten den, hortan du usu jo desberdintasuna. Segituko <clears throat> dugu aipatu duzuek, krisi sanitarioa, Justuki, ala azken eh, denboretan, hainitza aipatzen dira eritasunak, eh, eh azkuntzan dako, izan eh, emaso, FCO edo mi urdina, egazti gripea, eh, krisiaren kudeaketaz solastatzeko, eh, izan eh, laguntzak edo gero sanitarioa, gerokoa, biharkoa, Jean-Pierre zurekin hasteko. Ebe, hau azken, azken krisa hoik mm, eh, sei izan dira, eh, partikulazki gue kartelian, eta bo, izan dela eh, lagun gua bai, emasio eta bo, izan zen lagun gua, ben ikusi dut a, nik sumait duksiak ez dira igan zen eta bazen zen grupo bat beti nahi deketzin abelan egin eta bat dira beroita hiu laboiek ez beti hon hartu ikizan, haratan egon gindarkan prefektuak serbitxeki izatzeko igane aztia, bon, hoik ezagutzen benin hor laboa izan bait. Hoi ez da mundu ontako bardin izan, ba zen kondizion heli bat eta bon, beti nahi euh, bat izan da buti gain bazin lan eta ez dut egin papeak behar bezala, bon, hoi egin untsa ber lagunguak uken. Gio, uh, eh, goe kartieri noi e tuberkulosa e badugu badug, eta eh, e problema handia da hoi, ordin aitzinet administrazionen administrazione nahi eh, zutin uh, nun ne kabalik uh, positif kabalik oro eho etxalte batetan, toi etxalte ne haitia da, no, or, e, Uh, beste beste gizaz egiten al, edu izaik berlitzatila kabale eiak eho, behezi behar litzate, kabale eiak eho, eta bestik begiatu zen, eta jola segitzen bada, eta etxaltik horro deskabalatzen batia, ez da e, bertan etxalteik eh, kabaleki, eta hoi dizeik ez gara eh, den. Sebastian, krisiaren kudeaketari buruz, eta ez dakit ala, behar behar ba, behar uhtero zeldu dira eritasun horiek, geroari buruz? Bon, uh, bon, krisia hoik uh, mali uske urtoz berri bada, Uh, bon, Abotxak hanbiak uh, lan handia e egindue, uh, horietai landa uh, indemnizazionen aldetik. Hurdian, uh, emasoian uh, dispozitiba ezaik izan da uh, labuai horren uh, laguntzeko, dispozitiba euh, simple zen eta uh, soja salje ungitzen zen, uh, hoitabat miliu jintia departamentila, eta kontestu gogor hortan haiten dira uh, hun egiten du uh, uh, trezoiak uh, gori antielaik. Uh, FCO aldetik uh, bon hor, uh, problematik hori ministerioa uh, uh, uh Anvelupa bat nazional mailan bat da uh, hiutan hori eta hababos bat, FCO 3 eta FCO 8 antakor, eta uh, pentsatzen dut behar izanen dugula lantu eh, beste herrieki, espainiaiki, eh, hor um, egutie eguti sobea uh, eh, ertzoazi bon, dagun urtien uh, eh, uh, eh, asuiak behar izan dira haliki lamat egin uh, dagun hilabete hoietan, eta behar izan dugu estatia ye presione zai amini bat, dispositif de beveio baten ukeiteko, antipizia bat zeko amini bat hoiko uh, gripa viera ne, bon, hor lan handi bat izan da eginik uh, endemnizazionen tako, hoita hamar milu eh, eh, izan da ekarrik uh, eh, zei, uh, produktorei. Uh, kriasera takoe hor algarrik uh, lantudugu xaluatzeko. importentzen tigo eh, tu, tuberkuloza, eh, bon, hoi behar da, jakin gaitzaba deja, uh, aipatzen tugulaik uh, eitarzen hoikoro, uh, estatia du uh, erresponsabilitatia, eta departamentien zuniek, organismak zuniek uh, jarraikitzen behitu sanitera, uh, da eta ez lauantxak hanbia, zumeitek uste behitie uh, lauantxak hanbia dela. Uh, tuberkuloza Eh, bon, hoi eital zin da, eta eh, bon, ikusi dug zer den. Eh, bon, duduk amini bat izan da, male uske pentsatzen dut uh, oaik egunean, uh, zin hoi behar bat dugu erradikatu, behar izan dugula, uh, sindikatek hoek algarriki guatazun amini bat hartu, elekzione hoi eta ilana, eh, baska elekzione beno lehen beti agari borroka naikia, niko begiginik, hiko higaskiago, pentsatzen du behar izan egin guatak emini bat hartu, eta lan tu protokolo bat izan da ezaik, protokolo hortan pentsatzen duk behar dugula lan tu, fedeak nahi titiela eta kabali ikore eguazi, hoi dele regulamentazioni eta altikela, bate, eta protokolo hoi behar izan egin dugu algarreki lan eta uh, äh, oaik egunean, eh, äh, uh, behi uh, äh, haitia deusentako ez da habu posible. eta batia anjo importantak, odien aipatuko deiki egu uh, ende, um, statu endemn, bai, uste dut anjo eguano handiago da, uh, eta zun horreki pentsatzen dut, gu behi askuntza, galtzena aldera eta hoi da egiazki anju handia etenetako berri zanen dugu. Handi da bezala, lantu algarriki egin izan zen bezala agalaksi antako eh, dila urte sumait. Maritxu bai, eh, krisiari buruz eta terabideetaz eh, bada manera akomeatzeko edo... Uh, da sanitarioa ahangura handia bilakatzea dela etxaldetan, epidemiak badira ala, fi, e, produksio Bo, entzuten dut, Sebastian, eh, debatea goratu behar dela, ez dut ustegu apalgiren debatean, eh, tuberkulozari buz eh, partikulazki aipatzen zen espeizeko etxalde bat uh, behiguzien hiltzeko manua ikintzela eta etzela onartu horren itia. gu anginen lehen lehoan, mobilizazio azkarrak izan dira administrazioa ikin ere negoziaketak eta ardietsi dugu protokolo berezi bat eta ez, da hiltze sistematiko Eh, egin han. Eta protokolo hori uh, lehen ze uh, atx, uh, kausitu den da, frantzian ez da niune olakoik, maleruskia orten profilakzian beste kasu batzu dira ateratzen, eta espeantza dugu hiltzemanu manu hori balin badute, be protokoloa baliatzen alko dutela, ahal bezain bat behin salbatzeko uh, guga jortan asfaldi hor gira, ebdezuak nahi badu juntatu, ez da bate problemarik, uh, da, elgarrekin azkarro girela zera euh, tuberkulozaikin uh, badira beste eritasunen batzuikin bezala ikerketa mailan behar handiak ez da normal egun ez izaitia test fidable bat, uh, behi bat eta eri denez jakiteko ono bizik delaik. Statistikak uh, eskutan ginitielaik oai naski ez dituzten gehiago emaiten me hiltzen diren behien euneko latanoita amak edo amabi Uh, negatibo ateratzen ziren eh, analizak behinin eta, be, ziren ara, behiak hil eta, eh, hori uh, adosniz uh, askuntzaren desagertzeko uh, ast, tresna bat dela, eh? deia ikarangira orte guziz bat profilaxia heldu delaik, eta batzuk eh, be, pentsatzen dute eh, behien ateatzia ere uh, ara, horiek heldu baitira, uh, tuberkuloza edo emasio edo olakoak. griparekin ere ikusi ginen, uh, beren um, politikak dira eh, kasu bat badelaik zona jabatin ingurian eta garbitu eh, den guzia, milioika ahate hil zituzten hola, eh, guk politika horiek zangoz gora ezagri behar direla erten dugu. Uh, sosa baita etxaldia memento hortan, mekaaliak hil eta sosa eman hori ez da politika bat. Eta uh, mementoan besteak ez ditugu entzuten erraiten politika horiek zinez kanbiatu behar direla. Hor ez dira usu kriterio sanitarioekin iten, iten dira ahazoin komerzialekin, e, berbaita exportatu, estatu batzu berbaitira, eh, eta bar. Ara, eta hor eh, egun seuja, kanpoko askuntzaren eh, desagertazteko ere tresnak dira, batzutan eh, atera bidea baita kaliak barren atxikitzia ez ditzazten eh, eritasunak atseman, hor horrek ez du zentzuik, kaliak inadira pentsi eta bortietan izaiteko, eta <clears throat> ara, lan jeroz dira politika horiek, hor bai, denak berginuke elgarrikin izan erteko, ez direla gehiago olako politikak behar eta uh, ara, zentzuzko gauzak behar direla bidian eman. Jean-Pierre Berba, euh, zeit euh, bai, gehitzeko. Uh, uh, entzun dudanek ikunten izikustez, fedea pozizionia kanbiatu din, eh, eh, zen eh, eta hoi hartino uh, kabaren horren haiteko uh, ideian zen, uh, txalte batetan bihi bat edo biga pozitibo, eta hoi uh, etzamaiten dut uh, izeriko uh, pena egiten zin uh, kabaren horren haiti, zen eta behin eho ondun uh, analizetan uh, maritxuk zin bezala, ehun ehun behi eho eh, ez eh, badia lautan hoita hamar bat ez goiti eh, sano, eta hoi, hoi, ertzukia da, hoien e, ehaitia, ordina ni akor niz eraiteko berlitzatila, berluke estatik etzaman sistema bat jakiteko zuin behi ehidean, eta egin Rusia samini batu ez dakit, fin, hoi, estatian, estatian lanada, eta berlitzate jakin zuin ehidean, eta bon, huek eho ditin, mena sanuk begia ditin aitzina itzeko, zen eta aitzina segitzen bada eh, kabalen haiti, ez date, ez abo behik eh, guakartieletan, eta guakartielak eh, behik gabe nura bitzien dia. Eta kanpoko askuntzari buruz, krisi sanitarioak ukaiten aldituen ondorioetaz? Ez dute. Kanpoko buruz, Marizuk erten baitzin, sartzen zirela kabalak, eritasuna Ez badia, esan, zen hoi estatik eh, reiten da litzatela, estatu egin demna hoi bena. Kabaliko horro egon duen, estate habo esportazioan eike, ordin, estate denik berdin ez edo, bena desan sistema bat kabale egin suprimatzeko eta heltua sanuek estakite edo berlitzate heltua vaksain bat egin edo, eh, nik ez dut, ez dut aski ezagutzen, bera zertako, zertako alizata hori ikusten ala, ba, kabale esanua, bakzeima balitz esanu eh, eh, begiatzeko, ba, eta gola ez dut juen demen litzate. Usten dugu gaia? Momentuz, eh, bon, ara gure krono harzaileari begiratzen dugu eta ala, eh, Jean-Pierre bat duzu beti beranta pixka bat, eh, minuta Uh, ara, eta eh, Adi Sebastianek pixkat aintzin uh, eh, namendua hartua du. Entzatuko gira horrekatzen, beraz Jean-Pierre nahi bali baduzu beste momentu batean mikroa hartu erantzun bat egiteko ardezakezu. Hordean beste gaiari lotzen gira, departumendu unen berizitasunen artean ekoizpenen edo produktuen kalitateari buruz eginden lana, nahi dugu aipatu, eta hauen artean bereziki Eh, sohmarken uh, kudeak eta. Ordean, uh, laborari gehien eh, hunkitzen duena uh, badakigu oso irati sohmarka dela, bo, denak aipatzen algen ituzke, baina aipatuko dugu gehien bat uh, ardi saila. Uh, joan den lagazkenean, FDSOak uh, denen izenean, sormarkaren kargut sostena aldatzeko galdera pausatu du INAO, eraz uh, nazional mailan sohmarken kudean zazak arduratzen den uh, gainean. Eh, ez gira, eh, bestandena, detaile guzietan eh, sartuko. Baina, aipat dezakegu, ardien baskatzeko araudien arintzea galdekiten duzuela, Sebastián, zuri lehenik galdera hau, eta ondotik mintzatuko dira, Maritxu eta Jean-Pierre, ordean, zuk pixka bat labur egiten alba lima duzu, naiz egan behar dituzunak, erran. Gainzik, importanta, ardiazkuntza gure departementien, zinez azkarra da, Eh, eta behar da egin ahalden horren etxekitzeko. Uh, eh, geo AUP aldetik, uh, eh, AUP azin importanta eta uh, permititzen du uh, kalitati nuk eta Ezagutzi ae, gue uh, lokalak, hoi zinez, zinez eta opeak uh, defendatzen du uh, gue lugaldea eta gue laboaiak eh ostenari Ara? Nula. Kargu txostenari bai. buruz. Eta eh, aipatzen dugu uh, eh, ez nia, eh, ez nia, jakurten inbezala, uh, gue, departamentian uh, ez nia Europako prezioik azkarren etanda, eta hoi, hen horta heltzamakia e, gue labuaien medioza, eta gue FDSOako tratuka zale hoietan, usian, hoi biti etratukatzen ai, odian uh, e, bai handida, mena guemi dioz da, haleki hoi amini e, geo, uh, sartuko mesura hoietan, izan tia uh, eleksione liba dila hamabost hilabete, uh, gu ekipak uh, projet bat bazien, ikusten dudana uh, zazpi urtez etxekidu hauzea eta uste zin zela. azken boska hoietan egiazki laboaiak eta uh, eh, elestatutia uh, eh, eta kontrenia zidie etxila bate kontent politika hortzaz. Uh, eh, Gugna duguna, pausatuk izan da dosie bat ina hoian uh, gu ekipak uh, evoluazteko hoik. Ez, ez dutugu horro nahi lasat, nahi gaizali bat evoluazi. Hoi pausatuk izan da eta uh, bediazio hilabeten buian, beste boskali bat duketzu. Eta hor ikusiko dugu lan hauntzi izan denez eginik eta uh, eh, aitzina uh, eh, aigokeraz. Mena beste gaizaban izinez important atzamaiten dut, uh, ez dateke ez ardi azkuntzaik eta ez hauzeik, sekula uh, predazionia jiten bada gue, eta hortan uh, entzuten dute jente hani bai uh, äh, defendatzen diagu, äh, bai uh, kontre gutuk, uebek raiten beti kontre dela, gu posizione gogorra batugu, konfederazion peizanak uh, hai altera eta helbeta konfederazionia ber ideologia die, eta bimila hala amazortzian, uh, paie uh, prefetan raporian, izkibatu zen jaleiki konfederazion peizana, aizela uh, zona baten defenaz horian. Eni kestione han nix pausatzen ez eta hori behar izan indugu algarriki uh, eh, hartzeta oso hori kontre algarriki hai behar batutugu gue eskualdiak eta gue burtiek xabi etxeki bestelan enetako finituko da gaiza Bi galdera erantzun eh, duzu, eh, edo galdera batetik partitu beste batei erantzuteko, baina berriz egiten dugu, xormarkari buruz eh, eginden hor lana, eta helbek nahi izan duela, xormarka, nola jardokitzen duzu hori, eta zer da sindikatak defendatzen duen pozizioa. Maritxu. Horkan dugu kasunia behin beno gure hipkus moldean emaiteko, ze da, eh, guk uh, kaide sarz ahangura bat eh, ahondia emaiten daukula, uh, esne presioari buruz. Uh, azken urteetan, usatu gira, uh, esne presioaren emendatze azkarren ukaitiari, uh, Uh, aurten deia kanbio da, bizantima bezik ez da emendatzi gisa, eta ez da pentsatu behar um, uh, baldintzak lasatzen bali maltugu, arrazoinak okain dutu, ditugula, preseski negoziatzeko prezio uh, uh, atxikitzia. <clears throat> Europako presio azkarren eta idula ejan duzu, eta gure ahontadoz gira horrekin, ala da, e, be uste dut, eh, azken e, eh, amarkada otan, sormarkaren ingurian inden lan e, seriosaren gatik dela, e, edo seriosari esker dela, e, negoziaketetan, hori eskutan dute, ere negoziatzeko tratu latzalek, erten duzu bezala, usuzienak direnak, hori ala da, be, e, baitira olako Eh, baldintzak, ebe ardi alda, presio bat uh, azkarra. Uh, denentzatek nahi diten neurri horietaik bada, eman dezaun behar dela uh, mendiko etxalde gutzi uh, bazka gehioin erosteko manera, Mendiko laborari batik alditen bazako uh, luzerna gehioren erosteko manera ukan ala uh, geroari buruz presio on bat atxiki. Pentsatzen dut presioarekin ere, uh, lotura gehio ukanen dira. Eh, hor uh, baldintza handana bat nahi da lasatu, eh, istante gure esniak ez du difentzia handik ukanen uh, esne estandar batekin. Eta ba, kiu abehonen eman dezan gu bezalako gazna berdina purbrobi hori iten nahi direla azkarki azken urteetan, eta uh, hek presioa uh, ahunt uh, apalago dute. guk nahi dugu segitu egun den kaide sarjo horrekin uh, berbalimadera gauzatzu aldatu, be, behar dira hor ez denak unki eta egun ajunt jende guti plafoinetan da. Ara, eta ordean <clears throat> eh, Bada beste gauza bat ere laborariak onprentzen ez dutena, zendako ez den difentzia gehi presiuan uh, eh, sormarkan den esnia eta sormarkan ez den esniain inartian. Hori guk dugu bakarri galditen, uh, negoziatzale horiek preseski Be hori ez dakit galditen dutenez, ez dute sekular diestan hasteko, denek e, esnetegia guziek ber heinean emendatzen dituzte presio guziak batzuk iten duztelaik aize indar gehiago, sormarkan direnak, bestiak beno. E, ba, bataila hortan, ba, elgarrekin berginuke sartu gehiago, diferentzia hori azkartzeko e, eh, predazionia aipatzen duzu, bon, beti e, gauza bera erten duzue, ba, errealki, elbe e, predazionia hortan, koabitazionia ez dela posible e, erraiten dugula beti, e, eh, sentzu hortan borrokatzen gira, izan otso ala, mm, ala hartza, e, eh, bon, hortan eh, argida denen dako. Eta Jean-Pierre, zuen ikus moldea hori buruz, sormarka eta e, bereziki kargu txostenaren arintzean, afen, ba, bazkatzearen neurri horien arintzea eta orokorki sormarka buruz. Udu hor, eh, eh, eh, azken bi urte hoetan, ebitz urtik zien eta Udu bazken egitia txaltetan izi gari gait zen zen eta belarri dure aztia do izi gari eta jentek egaiti oia hori bane hoi eta hoi entzuten ina bon hoi hoi estu jen zela behar hori bani sobeik ez dut ikusten bortiko txaltetan nulaz azken bi urte hoitan jamaiek idurra zehal izan dutien, behin hoi uh, eh, eh, gehiza uh, eh, komplikat, azken bi urte horietan ebitxu behitzen, baina bai, uh, uh, uh, Hene iduzet txaltetan egin bazka hua den uh, otako ez nien egitia, eta eh, jo beste eh, gaizabat, uh, eh, uai, uh, um, AOP istoian, uh, iduzet berlitzatin AOPko ez nia kaiugo saldo bestia beno, bo hoi uh, enizni tratu kaietan, bena uh, ez ne normala presio batetan, eta AOP duna berlitzate uh, kaiugo hori nera egiten zin, zela difentzia aski handi, bena, eh, ahopeak balin zerbait haboki, malitzatek aiugo salda halizan hua. Hoi, eh, enetako edu zaita uh, eh, important den. Bena, segitu duzu, uh, edo duzue, Koordinazio Rural Sendikataren baitan, denen eh, listak egin zituen proposamenak, eta hori buruz uh, ador Entzuten dut, uh, presioa desberdintzea bai. bat eti bestela, hortan ador bereziki elbesenik ekarri duenarekin, baina uh, kargut sostenean agertzen den puntu horiekin, Uh, eh, uh, eh, Kaide charge hortan agertzen diren uh, galdera horikin, eskaera horikin, kestione horikin? Uh, Kaide chargean, bon, uh, ez dut untxe segitzen ezpen ez ofizio, men entzutenin uh, fermanteik ez zela behar heim, ba, azken urte horietan duzait... Uh, Su, suek alde zirezte, bazkatzeko... Uh, bai, goek artilean, uh, uh, jen heidur, gaitzen, azken, uh, azken urte hontan. Yeah. Hau nik ikusitut bat, eta eh, bi, bi laboiek eke eh, bati egineka, zesai jean granj, bat, bon, hua soluzione bat, behar da sorsan itxan egiteko, ez da, ez da simple. Sigituko dugu beraz. Eta azken galderara teltzen bagira, ention, ala ere, uh, eh, ala, kasuman behar dugu pixka bat, ordean, ara, eh, Jean-Pierre, uh, nahi bali maduzu, baduzu beranta pixka bat, ah. Maritxuk ere, baina ordean eh, Sebastian labur-labur eh, izan beharko da, ordean azken galdera. Mm, hori da bai, azken eh, galdera bukatzeko, eh? Parge izan izanez, zein dira zientzat tokiko politikoen, politiken, eh, erronka nagusiak, nola ikusten duzi, adibidez, Euskal Elkargoak plantan ezagin nahi duen laborantza eta elikatze gobernantzaren aldeko erakundea. Zurekin hasten gira, Maritxu? Guk beti danik, elbendako eh, importanta da, erabakiguneak albezain urbilizaitia. Hor da, eh, manera oberena, eh, guk nahi dugunain ardiesteko, eta egelkargoak eh, hartu zielaik eh, laborantxaren laborantzaren kompetentzia, biztan dena guri eh, untxazitzaukun, guai ez da aski, behar ze erran ze behar duen, eta kompreniazi, eh, ara, zer diren beharrak, eta nola launtzen algituzten. Eh, zenta juridikoki ere, ez dituzte iten ara, regioniak edo estadoak eh, dituzten gauza behar berdinak, ordean behar dira gauzak uh, pentsatu, eta badu guzu maiturtea eginela uh, laguntza bati pentsatzen, etxalde eh, aldekoa, eta ardietxi dugu dira zomeita aste uh, boskaz, pasatu da, errealkargoan laguntza hori zazpimila bosteun euro hartu joa iten alda, iru urtetaik etxalde dako, eta iru mila euroko laguntza izaiten alda, ere gainera instalatzen delaik. Bo, entzun dugu, uh, ebdezua, neurri horren kritikatzen, e, damutzen gira, zenta mm, bon, entzun dugu ere, eh, ez dakit hori ala den, prentsak ala atera du, eh, gure sindikateko kirendako pentsatu laguntza bat zera. Bon, oi, bai, Sebastian, astapenean zu hauk ejan duzu, etxalde tipi batekoa zirela, eta seuro badira handanat zuan ere, beraz heke baliatuko dira laguntza hortaz, eta definizioaren arabera, e, ipar eskualegian diren hiru etxaldetaik bat, sartzen da laguntza horren eskuratzeko e, kriteriotan. Mila bosteun bat etxalde, uste dut alare gauza e, polita den, eta bon, kritika gabere joaiten altzen. E, lujaldearen e, erten duzu erikatze, laborantza, gobernantza hori, hori izanen da leku bat, nun izain diren uh, eh, laborarien ordezkariak, eh, gizarteko jendiak, seurro eta autetxeak, uh, eh, be, guretako ba, ideia hona da, guk pusatu dugu, funtsian horako leku baten ukaitia, hemen berian, uh, aizio baita, jender komprenazia zer diren gure beharrak, gure pratikak, esplikatu zendako mendian behar dugun suia eman, horako gauzak, gizarteko jendia hor balin bada, mesiak aiziago pasatzen, pasatzen dira. Eta mm, horreiren aski, abdezuak errandian, ez dira parte hartu nahi leku hortan, uh, eh, laborantxagan bara baita deia, eh, ez da bate gauza bera, Hor, eh, ara, ertenien bezala uh, solas eh, leku bat da, hor den, denek berlekia dugu, egia, dezua ez dela nausi izain, ez dakit hori denez ahangura, me, uh, beden hor uh, aldugu zer diren beharrak eta uh, elkargoaren busetarekin, menturaz gauzatzu uh, uh, ardietxi, uh, eman dezaun, ez ditugu denak hemen despeintzen al, gure uh, asurki edo uh, gaznak edo, bena sensibilizatzen alda ere, eskolea eriko jendia gure produkzionen eh, eh, jaten, baliatzen, uh, kalkulu bat inginen behin, uh, hemen diren familiak, ez jendiak, me familiak uh, ari balire mendezan bakotxak asuri bat jaten urtiana, ebe eumila asuri pasatzen du, ez da guti, Uh, bide, olako bideak ene iduriko uh, be, uh, pentsatzen aldira, ametsak bezala uh, iduri dute, bena guk uh, berroi hontan erakutsi dugu gauzatzu uh, imposible iduritzen zutenak ebe, uh, obratu eta olako lekiak freseski uh, importantak izaiten aldira, lekian berian uh, salbide seur batzuin ardiesteko, eta ez beti uh, ala, mundu mailako merkatu joio horien uh, presioetaz dependente izan diozu, tokiko bai, bai, politika horietaz? Uh, ah, bai, uh, eh, katieroko laboian aguntzeko gehi, behar litzat, bai, um, uh, ZAPB edo zeuiek, uh, eh, abatuar hoien eh, uh, untsa, lanin haiditin, eta izegarri, udizet izegarri important den, bai, kartieleko uh, produksionian baliatzia, uh, bai, ikusten den maura mezala, uh, abatuarak egiten eta suiek, eta berde moan jo Asuria kooperatibak saltzen merkatu horietan, eta hori kendu guk egin uh, gunin angleten, bi, bi saltzaleen eitzinin, eta batak deit gut gelte egiteko, eia segutzen gunin Asurki zuvide uh, bat, eta Asuriako presidenta ia mandogu, eh, numero, donc uh, hasi tratukan mehen bon, en, en lanada, bena uh, eh, artetaik uh, eh, eh, amini bat ekusten delaik uh, uh, kartieleko gaizak aldiela saltzen kantin, zen eta ikusi gynin haitzin eta asurki uh, Nouvelle Zelandaik izinik uh, magazi batetan eta hak amini eta ertzuazten hori nudu izait artetaik uh, berlitzatin uh, komersio hiere eran uh, berlikele amini bat interesatu kartieleko gaizetzat eta heltzen badia karteleko gaizan saltzea, eta presioa egin da emek emek eta jentiko beki bizien dia. Eta hoi gaiza bat den, eh, eh, jakin haztia eh, kartelein eba dela gaiza unik ontsa presentatuik eta aldean, aldean saltzen. Eta azter da koordinazioan juralaren uh, elkargoak aipatu duen erakunde berri hori buruz? be karguak baia eh, be eh mogi eh, eh, bada beste karguai uh, fiskalite hortan zala fonsier bati eta hori bezala uh, gutitzen ke deja gutit somebody du site uh, lagun la fresen gutitzia deja ejatzen uh, duk elkargo... Et, et, etego azken, azken gehiza, bon, guai, eh, kartileko politikoiek berluki um, eh, laboiek batielaik asaltzeko eh, uh, xelbiltxu heli bat hoik berluki lagunt uh, untxa, untxa lanin nahi ditin, uh, investizamentu zerbait badelaik, guai, uh, atelier de dekup eta batu hori hori hori Ranaidu nahi du, konkretuki koordinazio euh, ruralek, euh, presdela parte hartzeko euh, Euskal Elkargoak CAPBek sortuko luken erakunde hortan. Eh, abatuareko mm, istuian eh, izan nintzalek gioztik ikusi dugu eh, maureko abatuaren izan da lan eginik eta ZAPB-a sartu zen, entzun dut boste mil euroan agungoa zaizin eta e, ez dut abo entzuten problemaik, e, e, problemak badien eta hori duzait important den, kartieloko serbitzu bat eta horiek berlitzatia berli laguntar bezan beste. Mhm zuri bai Sebastian, ziek... Eh, Laburski. Eh, ez duzie parte hartuko? Eh, guk, bon, elbek erraiten ni eh, nahi luke tres nahoi, uh, publikoki, uh, eh, CAPB kaiko ipatzen eta bizan asoziatif. bon, izan zen kreatuik EHLG, eh? eta hain helbuia zene, jenten horren esartia mahain unguian. Uh, Oia ipatzen dikusie behar dela beste struktura bat egin. bon, hoin etako dublon bada, uh, eta bizan publikoi bada, la moitza kambiada, antena bat bada eh, duna paleun, eta guke kumitatzen dutugu uh, eh, jente hoiko, baina somaitek haiti egiten die ez jitia, respetatzen dut, baina ez egiten beste struktura bat egin behar da, eta guk hat behar genuk egun plaze egiteko. Nik hoi uh, domaz bako txabean kompetanzak etxek eta sekula etablizamentu hoi egin bada, pozizionia klar da, uh, fede, jia, uh, eh, eskia zinen, uh, eh, geranik eta agarri afirmatzen dut egun horren aitzinean, eta sekula lanbuantxa gamiak gu eskitan egoiten bada, ebe lanbuantxa gamiako representantae ez da zinen uh, eh, horta. Bon, uste dut eh, eh, argi dela, bai. Uh, mil esker handi bat, uh, hiru eri, zuen lekuak, mikroak pasatuko dituzue ondoko eri, gazteago eri. Mil esker Sebastian Uturiag FDSOA sindikataren izenean, Maritxu Lopepe ELB sindikataren izenean, eta Jean-Pierre Suit, Koordinazion Rural sindikataren izenean, hartu zuen ur botoilak, argi hauekin uh, komprenitzen dugu izerdia ere ateratzen dela pixka bat, eta Eh, hemen eh, plantatuko dira gazteagoak eta e, bigarren parteari lotuko gira. Horretarazten dugu Azparneko Arman David Laborantza Liseuan girela, e, ikasleek egun guzian landu dutela engaiamendua gaia eta funtsian galdera honekin hasiko girela ere. Lehen parte untan, bai, entzun ditugu, desardostasun batzuk ikusiko ondoko gaiekin, Nola argitzen den, Antion? le eh, aldatzen, e, eh, be, ber eh, posizionian jarri dira. Lehenik eh, hemen eh, dugu FDSOA jaren uh, izenean eh, Iban Pebet, laboraria duzuna itzen, Departamentuko Laborantza Gamarako Hautetxi eta Hortengo zegendako kide, hain ondoan erdian eh, LB sindikataren zian, Julen Perez, loitzu nehu jarrikin laborari, eta ortengo zerrenda buru, eta koordinazioan jujal sindikatan dako David Suzan, donostiriko laboraria motora berriz pizteko? Are, motora berriz pizten dugu edo motora berotzeko. Be, zueri ere, eginen dugu lehen uh, galdera hau, uh, ikusiz ere baditugula hemen uh, gazte batzuk. Zer uh, da zuen zat uh, engaiatzea, zer uh, ezartzen duzu egizoren uh, gibelean, menduari buruz, izan personalki edo profesionalki, ikusi dugu lehen partean gehiago aipatu dutela laborantza eta laboratza sindikatean izaitea, uh, gehien bat, ez bakarrik. Bera beraz zuentzat eta aldiuntan ere uh, ordenan eh, emanen dugu, beraz hasiko zira Julen eta ondotik David eta irugarren uh, eh, Iban eta aldi oro galdi egiten dauzuegu ere zueri uh, errespetatzea denbora, aldiz uh, nahi bali maituzue gauza batzu gehitu edo keinu bat egitea eta eskerzen dugu gure krono hartzailea uh, berriz uh, ezabatzen dugu eta saiatuko gira oreka gehiago mantentzen eta gian uh, edo FDSA gutisago mintzatzen, mehikusiko ba, dugu. Erran behar, erran behar direnak, erran behar baiti Ez ez, e, ala, baita ala ere, e, lau bos minutaren diferentzia eta guri erranen daukute, ez dugula untsa egiten gure lana, biztan dena, ara. Beraz, nahi ginuke, untsa egin eta untsa egiteko. Hasten dugu bigarren parte hau, zuri emanez hitza e, julen lehenik. Engai amendua, atzea. Mil esker eta gabon deneri lehenik. Um, engainamendua nik EOLB sindikatan eh, aspaldidanik eman egiten dut. Uh, ni ahate azleaniz, ahate askuntzak krisia frango ezagutu ditu. Eta bastioan entzun dut hitz bat injustizia eta ahate sailurek injustizia frango jasan ditu legearen partetik. Eta hori berri izan dugu laborariak uh, eh, duzer huri gure ganatu, komprenia azteko jendeari laborariak lehenik etzela normala hori jasaitia eta gero ondutik administrazionari eta ministeritzari beraz. Engainamendua um, azkarra da, ene partetik, eh, nik laborantza, laborantzari lotianiz maite dut laborantza, maitasun eh, ahreman bat adugu laborantza eta gizartarik ere laborariak maite ditut, eta nik santzaukan dut, eh, sindikatak behar hor lagundu nila eh, problema bat zuan entzina nintzalaik, eta behar hor duan ziren, eta esperantza piztu zautaten, defenditzen altzutela enei proiektua, eta ene inguruko laborariak ere. Eta engainamendu horretan nik ere pentsatzen dut gure artean lotuz, gure artean sare bat eginez eta laborarien artean dozirak gure ganatuz, posible dela guretan den laborariari, laborari multso bati, esperantza ere emaitia, biharko egunak difentak izan daitezkeela, gu haurek eskutan hartzen bali madugu, beste gisa batez marazki hori egitea. Eta horrek suposatzen du biztan dena, behaz, bilkurak segitzia, dozira gure ganatzia, gaitasuna aukaitia doziren komprinetzeko, eta gero beharriman apiztia bai prefetarik ilan, bai ministeritzarik ilan, eakusteko opozizionean bali magira ere usu, badugula erantzun, badugula e, e, erantzun baten ekartzeko manera, eta erantzun hori usu uelbek ekartzen du, eh, eta zentzuzko erantzun bada, zenta gehienetan ondotik um, eh, laborarien dako, denen horrenako egiten dugulan hori, eta laborariak beti goitit jatzen du helbe sindikatak. Beraz, enen maite dut, jala hola segituko dut, eta mm, partekatzea laborarien artean importanta da, denbora hartzea laborarien artean importanta da, eta sustut militantzia lan hortan ez bat dugu guaurek urratz bat aintzinerat egiten, neurek ez du gure partetik edo gure ordez eginen. Ara, beraz, hau nuen uh, eh, Julen Perez, horretarazi behar dugu, ala, Euskal edabideetan girela, Euskal irratiek ere eta entzuleek entzuten dutela, beraz, agian guk ikusten zaituztegu, baina uh, zuen botzak ongi ezagutuak izaiteko errepikatuko dugu norzirezten. David eh, Suzan, koordinazion juralen izenean horzira, eta zue, zuretzat zer egan nahi du engaiatzea, engaiamendua hitzari buruz zer egan nahi zinuke. Gabun deneri, lehenik gabon deneri lehenik, eta nik egin barka den dut, espeniz eskoraz bitzikit gebe, ardi ez den aizioa ibiniz. ni sendiketuan sartu naiz, uste bain nuen beti itik, uste ukap mitut sendiketua behar zuela bizi, behaz zer sendiketua ene ez hau zen, sartu naiz beste sendiketu batetan, Geroztik ezautu du, baina horrek, hart, lehen zendikatua hartuen nuen, nuen hua, ez zuen ene defentsa hartzen. Baina hartako, gehoztik, zer zendikatua ezautugu dut. Zer koordinazio rural eranen dugu, ez? Eh? Bai. Zagutzen ez duten entzat hitzori. <laughs> Koordinazio rural. Eta hartan, hek zuten laborari guziak iten zuzten uh, defendiatzen. Hala, gehoze nahi nuke gazte anitzek gure segida ardezaten, e, eh, zeindikatu behar bita, laborariek dute, bakarrik laborariek dute bere defentsa hartzen da. Ez dute bestek, eh, enetako laborariek dute bere, bere geroa e, eginen. Defendiatuko, Defendiatuko, bai. Mhm. Iban, Iban Pebet, beraz eh, FDSEA JIA sindikataren izenean, engaiamenduari buruz. Bai, gauan deneri, uh, lehen dik dauzet ene, ene bizitipi haina. Uh, eh, ni hasta penetik ipitik uh, eh, eh, azkuntza maite Uh, eskualdun bezala nahi ukandut segidan be, eskualerian bizi eta eta posibe, bazen duzu nahitzen. Santza ukandut aita be, behi azle bi esne esne aiten ziela. Eta hori dian da, be, erotik nahi nela bere segida hartu. Eta ordean hortako uh, kuriota tes uh, ukandu nahi lehenik beste zerbait ikusi, beste nunbait. Eta ordean ez da jakin ditut uh, amiketan, behatzi laitez. Uh, han ikusi dut aniz gauza, berzin izunat, uh, jia monduan sartuniz, uh, eta jia ezker ikusi dut berrize benean erri aldiua. ikusten duzie bi gauza bizkitifentak diela, banan bietan ikusten dut be eskolegian eta duzu itzen eta eta Frantzian be aukera animalia dugula uh, laborari izaitia eta beharrik eta ikusten dugulaik be uh, hemen badiela sekuritate soziala emesa badielaik bankuak badielaik kooperatibak ba badielaik asurantzak badielaik be uh, uh, zuzenki saltzeko uh, zinez xantza dugula bada zer egiteko horien gehi horien ge, genian, baina ikusiz beste nunbait mundian ez dela olakoik eta ze modu danten be laburantza be beharrik frantzian gira. Mm. Eta engaiatzea? Eta engaiatzea, bon, estalatu niz, eta gauzak ez bai dira zerutik edo diruak ez bai dira zerutik eldu estalatuta, be segidan lotu niz, be sustut gai hortan, eta biharko gazter, be uh, ukan ezatela, be dirua beren laguntzeko, bedain beren lehen, lehen urtetan. Ongi. Hala, zu instalatu zirela, zirela segituko dugu epatutugu lehen partian janik instalazioa. Uh, ea zerbait nahi gozinuketen gehitu, behar ba aipatu zere, gero aipatzen den eh, garapen numerikoa, horrek zerbait uh, ekar lezaken edo ez uh, instalazioa er, gazte er. zurekin asita, David? Bai, biztan da zerbait ekarriko duela, oaiko, oaiko mundua behar dugu bizi, denek behar dugu aitzina segitu. Ez dakit horrek, uh, laguntzen aldu, egan nahi dugu. da eh? laguntzen alduela. Mm. Baina, laguntzen du, izanen den gauza hamdiena, izanen da moskina. Lehen lehenik, eta moskina nukaiteko behar dugu elgar borrokatu, elgarrekin borrokatu moskinaren lehen numerikoa biztan lagun izanen dela. Eta beraz, bai laguntzeko instalazioan, gaztean laguntzeko, mozkina behar da, bermatu behar da? Bai, ez da besterik. Mozkina balima da, la, gazteak instalatuko dira. Gazteak ukan, ukanen dute uh, eh, amprenten eta behar diren, fe, ero, deren ramuzatzeko eh, diruak. hartako. behar, mozkinak du denak Ez eta ez eta laguntza uh, anitzek. Bistana behar dela lagun, gazteak lagundu uh, favorituzma zeitekin, eh, baina lehenik mozkina behar da eman gure laborantzer, mm. gure gauzer, saltzen ditugun gauzer. Gaiuntan aipatzen baita laborantzan uh, instalatzea, etxalden eh, kopurua, transmisioa, eh, zua uh, hor dozti dintzira laborari, uh, bai. ala, senarremazteak laborari zirezte? gazte bat plantatua? Gazte bat plantatua, bigarren hainen da. Baina hori denak, ez da eze, uh, behar, mozkinarekin dira gazteak plantatzen. Ez da besterik iten ahal. Eta konkretuki, mozkina egiteko zuen etxaldean? Ebe, ez da hamar soluzionek, ez, ez, ez dugu etxalde animalea, behar ditugu uh, eh, Moskinen egiteko, behar ditugu gauzak eh, ongi egin, gauza onak egin, etxeko gauzekin, inahala etxeko gauzekin, male euskik ez, ez ditugu denak etxekoak, aniz gauza egin dugu. Ah, ez dugu Baina lana plantan itema da eta galtzak, gauzak untsua saltzen bat ditugu, iten aldugu, mozkina da. Mo, zer koordinazio ruralen eh, dei bidea, nola da... Eh, Elburua, edo... Da mozkinak. Mozkinak denak, simple da, mozkinak du denak iten. Eta ez da gitzu instalatu zinelaik eta gaur egun aldatu da justuki? Aldatu, gauza guti, argon guti aldatu da. Eta hortako naiz ere zehar sindikatuan txartu. Ez baitira bat ere gauzak eh, ez eta ez dakit nik ez du... Ez dira gauzak amiratu, beti berdin da, bada hoi, oita ama urtean, zelatu nuzala. Beti gauza berat ditut ikusten. Eta hori nahi nuke, bihar kamia dezat. Iban, zuri itzabai, instalazioa buruz, eh, garapen numerikoari buruz ere behit, behar ba? Ba, ordean, eh, berriziteko, berdaiakin eh, guk modelo guziak uh, ditugula. Eta gazten dirua laguntza 2002an duta. Horren espikatzeko fite-fitea hartuko dut exemplu bat. Azle bat, orkaz familial, mendian instalatu nahia, berreun ardi hausian eta bost aragitako behiak. Regionak, uh, baitu hori kudeatzen, nahizien sistima hori ogoi mila euro kendu geho zonde plen dela kolier gazter emaiteko. Dejia zonde plen gazter igutzia ados, banan, ez mendi eskoletik kenduz. Ordean hor borroka handi bat izan da, da FDSA 64, GIA 64 eta laborantzako presidenta Bernard Laerk horren esker budjeta igotu da eta etik zazpimilat eurolat joan da galtzeak. Hortik eta konfederazioan peizanekoak erraiten zuten modelo baten dako zutela nahi DNG-a eman baizik. Bigarren ekzempu bat, baratze zain, orkat familial, bio, mendian. Horrek, investim, instalatzeko, investimenduak uh, uh, iten ditu uh, berroi eta amar mila eurokoak. azleak, bietan gehiago. Eta biak baute dejia berdina apepres, berroita bost mila eurokoa. Uh, lehen, lehen uh, baratze zain horrek, degia hartan, baditu iru mila sartzen direnak uh, aglomerazionetik. Zendako, zenta sartzen da, ELBen definazioan, petite ferme de la Barean, ene azleak, uh, sobera, uh, uh, sobera uh, uh, baitu be, d'affaires de la Cori. ebe ez da sartzen eta eta aglomeratiotik 0 euro unkitzen du, baina departamentutik gure lana esker hamar mila euro unkitzen du. Sobera, azle hori, sobera hundia denez, gure sistimendako, gukasteko, gure lanain esker eta departamentuen esker, biek ukaiten dute dirua uh, eh, dejiatik eta instalazioan eta transmisioan modelo guziak behar, dira, behar, ditugu eskualerian euh, eta hortako klarki galditen dugu uh, aglomerazioni ilu euro horiek emaiteko denetzat. Baina Konfederazion Peizanek berroi eta euh, urte baino gehiago duteri DNG-a idoki nahi ukan dute, zendako ez, banan budjeta euh, emendatuz aipatu gabe, regionak Eh, konfederazioan peizanen zunik, pentsatu ukan dute eh, izanen zela urtero uh, eh, berreun dosier. Izan dira jaz oita iru dosier. Eta ordean ez uh, diru edo budjeta horren galtzeko, berrize izan dira GIA 64, FD 64 be negoziaketetan, eta argiatu gira budjeta horren ezartzeat investitzen duten azleak. Eta DJA berri hori marxotik hasiko da, eta zinez erraiten aldugu be mendiko gazten uh, laguntza salbatu dugula. Gio numerikoa, uh, da be kambiamen handia bat dela be Eh, gure laborantzan, eta hortan eh, pentsatzen dut be smartphone, smartphone dela kurietan, aplikazionetan, dezizionetan, laguntz, handi bat dela, internet, informazio ukaiteko, etxetik saltzeko produktuak, eta le robotika, azteko ene, ene etxean aizetasuna emaiten dela, eta, eta fleksibilitatea. Julen, behar ba, belenik uh, eh, instalazio laguntza horiek buruz, eh, edo instalazioari buruz eh, horiek? Uh, ba, Itzaz, lehen lehenik pixka bat, uh, Ibanek erranik ilan pixka nahasin izala, baitzen, gure helburu nagusia ala ere da, tipi izan ala ez, laguntza kausitzen dilerarik errilkargotik edo beste nun baitik, denen dako behar dute, izan handi ala tipi, denek behar duteukan, eta oastio nahi patoa izan ademezala, ELBek Eh, pusatu du etxalde tipiak sustatuak izan dizten. Bon, hori lehen gauza. Um, ni etxemploan iz, paueko laborantza gambarak proposatzen ditu plantatzeko estruktura batzu, mena eskuali juntan ere baditugu, guaztiona maritzuk aipatu ditu, eta ni lekuko niz, nik, uh, eh, ni eniz laborari semia, nik behar izan dut etxalde bat erusi, etxaldea erosteko behar izan dut kapitala inbertitu, behaz bankueri galdegin, eta enintin behar mementuan lujak erosten ahal. Ez nintien erosten alt, sobera bi sozio gira eta prezioz sobera azkar baitzen. Ordean lurzaindiak engan aurbildu gira, eta lurzaindiak gure proiektua sustatu du. Oaztuan gazte baten galdera zen, zen olako laborantza egiten aldean um, laborari ez direnen dako, baditugu eskoaleriko laborantza gamararik lan eta sare horrek lan, tresna batzu eginak direnak eta frugak eginak dituztenak eta ono egiten dituztenak egunero, erraiteko badela manera, laborari gazte berri batzu plantatzeko, bai laborari semeak, baina laborari semeak ere ez direnak. Bez, hortarik ez da uzkur egon behar, behar den pertsuner urbildu behar da, eta hortarako badira strukturak eskolegian ere. Um, numerikoaren partetik, ni gaztianiz, eta numerikoa begionez ikusten dut, gure egunerokoan baliatzen ditugu tresna tresna, tresneriak teknologiaz betea direnak, ibanak aipatu du smartphone, egia da hauai telefonarik ilan eh, kasi gauza gehienak egiten alditu gula. Numerikoak ene eguneroko bizian eta ÖL beren eh, laborarien etxeetan ere ekartzen du uh, eh, Aizeria bat lanean egun guziz, numerikoa zabala da, numerikoa barne sartzen da teknologia berriak, eta teknologiai behek egiten dute egun etxalde, bat, etxalde batetan automatizatzen aldirela eh, egin behar batzu, zaldaria egiteko edo esne, eh, behi esneatiatzeko, behaz horrek ekartzen du laborariere laguntza eta laguntza frango zen eta eguneroko lan hori harintzen du eta izetzen du. Nik bakarrik erraiten dutana da um, kasu egin behar dugula eh, numerikoari. Usutan teknologia berriak badute kostu bat, Eta ez dugu aski usuk kasu egiten ze kostu ekartzen duen egunerokoan eta nola pagatu ginezaken egunerokoan gure saria, gure hilabete saria eh, penatu gabe. Eta hortako hartzen aldut kon, e, konkretu bat, um, 2000 goita iru eta 2000 goita lau urten artian, traktor saltzailean, e, eh, traktor saltzaile familia guzia horietan, traktor baten presioak eguneko hori marrez gehiago hartu du egun kostazuelaik, 2008a lauean, egun eta goita amak kostazuen. Beaz, um, naturalki, tresneria erosten dugularik teknologiaz betea da, batzutan behar dugu, batzutan ez dugu behar ezpaitugu lako ere murik. Mena, traktor baten presioa eguneko goita amarez igaiten delaik, gure saltzeko mozkinen txaria ez da hainbestez igaiten. Beaz, hortan behar dugu erne egon, numerikoak badu onura anitz, gure etxaldetan lana aizetzen dauku, hala ere erne egon behar da gestionia ikilan, zenta nik uste dut numerikoan sobera sartuz eh, erakarpena ekertzen du gazteeri, baina numerikoak badu bere ordaina edo kontrakoa eta da pagatu ahal izaitea behar orduan. David, behar bat bitz, teknologia behi horiek buruz? Ni instalazionari gein, instalazionari nako Baina, Frantzian, departamentuan ez dakit, baina Frantzian, instalazio bat, bi ez tarantzune batek bietarik ez dute primarik ungitzen instalatzeko. Hori ez da normal. Behar, luk, behar gu ez dakitz, sohera paper, eo ez dakitz zer den, aniz gaztek, beldur dira galdeiteko. Hene semea, ez du galdegin. Prima instalazionik. Ez du nahi, sohera, nola egin, sohera, Konpikatua da, horrenako, zuera eh, kontren, uh, uh, badira, anitz gaztenako. Gai hori aipatuko dugu, berantxago, eh? Aipatuko dugu, berantxago. Baitakigu hori ere biziki importanta dela. Eh, aldatuko dugu gaiaz eta iduritzen zitzaukun... Uh, importanta zela ere klimaren eh, aldaketak, inguramenaren zaintzeak, eta ere eh, nazioarteko itunek, kezkatzen sortzen dituztenek, Eh, laborarien eh, baitan, gaiunen aipatzea ere, batez ere gazte belaunaldien zat. Eta hain txusen, uste dut, eh, Azparneko Arman David laborantzalizioko narua ferbentzak, ere badituela bi galdera, horiek formulatuak, pixka bat gai horren itzulian joeten direnak. Beraz, untsa entzun ere, hartu zure mikroa, piztua duzu mikroa, ongi, eta entzuten zaitugu zure bi galderak egiten, urbildu untsa mikroa. Merko xur, pardon. Itzarmena izenpeturik, nola ba-, ba-, baloratzen duzue frantziako laborantza ekoizpena merkatu librearen testu inguruan? Hori galdera, biak egiten aldituzu, hola eukanen dituzte denak buruan? Aldaketa klimatikoarekin zein da lanbidearen etorkizuna ez aldira asail batzu desagertuko berri batzueri lekoa utziz. Nola lagunduko dituzue aldaketa horiek? Ara, mil esker eh, lizioko ikasleri eta arakasleri eh, galdera hauek uh, eginik bat duzu hor galdera multzo bat eta asten gira ibanekin. Uh, gutxi gora bera amabi minuta ditugu eh, galdera hauek erantzuteko. Iban Julen David ordenauntan ordena hontan hariko gira, beraz Iban zuri hitza. Male luski uh, mena be realitateat bat. Bai, uh, badira, biak uh, eh, seguraski eh, biga baizik galdituko dira. Uda beroak eta negoak epelago, eperago, uh, ikusi dugu 2002an zeidesmasia indian uh, idortia ikin. Eta biztan da, lehen, lehen gauza, be urarain gainean dela, eta ikusiko dugu, edo uh, erraiten dut, ikerketa ikerketa horiek erakusten dute be uraren volumena berdin izanen dela baina momentuz eh, labur. Ordian hori kanbiamen anitz ekartzen aldu gure gure egian eta eta eritasun ere uh, bereziak berriz agertzen aldia edo edo nunbaitik ditenal eh, uh, izan dadin be landetan edo edo kabaretan. Asteko la bolantsa Euh, mission bat baita, uh, laborantza indako klima klima horren geinan hartzeko lanean. zaintzan uh, zelurak ezagri ditu zaintzan uh, iz, izaiteko be uh, eritasun berri eta DGL delako horiekin beti uh, lanian ariz, D DGL de, de, la, de la Direction General de l'Alimentation. Geofiliarka uh, ere ezartzen ditugu be programak soluzionek atxemaiteko. adibidez omaitzo, zirfizen delako, berak idugu ez dugula baizik uh, eh, gixiaikin hori itenal. Pentsetako harrak. Ba, pentsetako harrak, eh, biokontrol bat agira enemaiten inrae uh, iker, mendiko kooperatifaikin agia lanian, be pense pentse ikerkitain ondoan eta kabaretan, be, haigia eh, beti uh, batimendu eh, beruen kontra, zentabia jamal hori hori ginen da, eta, eta kabaren beti be, kestiona pausatzen da, be, uramendian, eta eta nola hori ereman, ordean, eta, eta baigurrin eta dugu, bakidugu, janik hori problema hori badela. Eta hori be luze dira, eta ordian eh, eta ikusten dugu maleruski be eh, ez barin badugu eh, soluzionik, be guk nahi dugu uh, debegurik ez eta ikusten dugulaik be produktu kimikoak, molekulak, antiparaziteak denak be joaiten edo, edo ezin baliatuz. Eh, beste gune bateko edo Europako edo beste mundu bateko eh, egiak horiek segitzen dute. Alde batetik untsa da, banan beste aldetik, komerzio mailan, be eh, ahont gu nekezian ezartzen ditu, eta beharrik em, emasoinako ukandugula be uh, uh, tolfina, horren finadina eta eta antibiotika be horren menperatzeko, banan biharko eritasunen dako, ea ukanen duguna gauza Eta hor dut, Bepuskat, uh, Mercosur eta horiek euh, galdela euh, edo errantzuna inen, zenta zinez uh, hori sakrifikatzen du gure, euh, gure askuntza. Anta entzatzen gira, eh, viand d'origin frances eta de, delako horien eh, ezartzeat, uh, eh, lujaldean markan, kolektiboak, AOC, IGP, horiek puskat frantziako be moskinen gora baten emaiteko, Banan baute hori guziak kostu bat, jendek ere barakidugu nekezian diela horren aldetik ere. Eta ordean eh, bada hori be, behar da beti espikatu eta beti uh, eh, kompreitu be, be, uh, eh, konsumatorak behaute kompreitu badela be presio bat mozkin baten girean. Eta hasteko uh, klima kanbiamena hori antuka uh, laborantzain gambarain uh, be uh, sedea eta lanada, da, be, laborari guzian akompainatzia teknikoki eta eta ekonomikoki. Azteko gu hortan lotzen gira eta hortan lotuko gira. Mm, eta justo eh, naiz denbora pasatua den, baina ala ere bigarren eh, galderari ez duzu e, erantzunik, gerta daitekela lanbide batzu edo sail batzu desagertzea eta beste batzu agian berritzaile batzu agertzea, nola, nola lagunduko duzuen hori, sede horiek nola lagunduko dituzuen? Be, barakiduko beti beharko dela kabalak azkuntzen egiteko eta eta pentze eta lurra beti eh, be, eh, eh, landen egiteko ordian be, beti gure uh, gure da be, laborarien segitzea teknikoki eta eta eko, ekonomikoki. Julen, beraz pixkat hiru galdera horiek ez repikatu behar ditugun, baina argi dira? Julen Perez? Bon, Laborari batek egunerokoan lan egiten du e, eh, kanporik lan, behaz meteoarik lan edo aroarik lan. Eta egunero behar da ikasi eh, aroaren gura berea ikilan egiten. E, batzuk plantan ezartzen dutugularik etxaldean eta biharamunetik edo urte batetik bestera egeperio horiek desagertzen edo nahazten direlaik, laboraria jangura batean sartzen da, eta ni hietariko niz ere, eta historioan oartiak gira, badirela munduan zehar, periodo batzu zoinetan, askuntza behar bada, edo zerealen lana, edo pentsetan bela zoinak ditia, komplikatzen den. Idortearen gatik, uolden gatik, euriaren gatik, hotzaren gatik. Beaz, galtzen diren mementutik harat, eh, laboraria galdua da, etxaldeko ekonomia penetan da, arranguratia da, Eta ez magira sustatuak transizione hori egiteko, ebe laborantza galtzeko, galtzeko, galtzeko zurian da. eta munduan beste leku batzuetan e, da, idorte lekuetan. Eta nolaz, e, eremu oso batzu desagertzen diren Espainiari pentsatzen dut, idorteharik ilan, eh, lehen fertil eta baratzegintza edo askuntza zenikietan, urte zurte eh, e, desertu bat bezala bilakatea da, eta iguzkiakoa denak iskaltzen du behaz. Erreperioak aldatzen direlaik nahi dut egan eh, laborantzak sustatua izan behar duela. Eta sustatua nahi du egan eh, ministeritzak, elkarteak, behar bada instituzionek behar dutela laborantza berri hori eh, adaptatzeko maneran segitu eta finantzatu behar bada ere. Eta hortatik adibidez, eh, ikasi behar dugu eta jadan ikasiak gira, formakuntza berri batzuen eh, gure ganatzen. Ehm, egun kabala batzu eh, untsa hasten alditugu kondizionak hor baitira, bihar nola gertatuko leo da, nola gertatuko da, bali madakigu kondizioenak aldatuko dira labaz. Formakuntzaren aldetik ere laborariak berko dugu indar bat egin, ehm, berriz ere erreperio berri gure ganatzeko, menperatzeko, eta biharamunari aurre egiteko, presti zaiteko. Ehm, hori nuen uh, klimari buruz. Um, Ara, orokorki politika publikoak espaldi madira adaptatzen, zaila izanen da laborariari adaptatzia eta biara mundu bat proposatzia, hasko irra proposatzeko jende guziari. Uh, Merkosur eta uh, itun haundien eh, hori uh, erso egoiten balin bagira, um, Oastean aipatua izan da aintzineko pertsonekilan eh, eskualiriko etxaldea haunitz etxalde tipiak direla, mendiko etxaldeak direla eta autonomiarik ez dela. Eh, Merkusurak hori edo mundu mailako akordioetan laborariak usu galtzaile gira, zenta gure ekoizpenak nahi ala ez merkatu ba- libre batean sartzen ditugu, baina ekoizpen kondizioniak agun diferentak dira. Beraz, hemen baliteke uh, eh, sospiskat egitea mundu mailan ezartzen dugulari gure mozkina, baina beste munduko estatu batek bere mozkina ere mundu mailan ezagiz, jare galdezake. Beraz, bada distorsione bat uh, azkarra dena eta laborarien kontra dena oroak. Eta eskolegiak badu ala ere diferentzia bat, nik ez dakit ez ditut aski ezagutzen beste frantziako eskualdeak, baina eskolegi untan egituratu gira jadanik mendi eskualdea baitzen, eh, orduki guti, egituratu gira azkuntza mailan, eta sustu tresna batzu sortu ditugu, gu hauren mozkinak kalitatezko sare batean sartzeko gizan, eh, aupe batik lan, hauze batik lan, kalitate hori pagatua izan dain. Eta erronka nagusi bat izan behar du jadanik holadamena hori atxiki behar dugu, gure eskualdeko haskurri hori, gure eskualdeko moskin hori, presio azkar batean atxikitzia eta konkurentzian ez ezertzia beste munduko moskin guziek ilan. Eta horik, hortako tresnak bat ditugu, errandutan bezala, eta tresna horiek mantendu behar ditugu sutik. David, <clears throat> David Suzan. Klimaren alde, klimako aldetik, Bistena mundua kamiatzen ikusten dugula. Hortako behar dugu, behar ditugu, izanen gira, gure moduen, eh, laneko moduen kamiratzerat. Hortako behar, ostien erten gina teknologikoa, numeruko, eh, numerukoak, lagutzen algitu. Badira egun, badakiku dronekin eta fe, aniz gauza egiten aldirerak. Gero, nola eh, egan hori... Eh, Inguramenaren zaintzea ere, eh, aipatzen ipatzen eh, da, gaiuntan ingurumena Inguramena, l'environnement. Ah, ah, l'environnement, bon. Aniz gauza, ostian erten zuen bezala, aniz gauza bat debekatiak, guretako. Ba, Enbironemenako onat dinerak, biztan dira ez dira, beste behizatik, behizatik heldu diren eh, gauzak, ez dira, libro dira, beste eh, aniz lekutan, behaz ez dugu, bakarrik guk behar eh, gure aniz defendiatu gure environamendua. Baina denek beste peixetan eo besteak obligarazi gu bezala itea, eo, eo kontrarioa, guk bezala. Ez, ez dugu guk bakarrik ba, bagira hortan, lan hortan lotzen ez gira arribatuko. Eta ene ustuko gaztek dute, gaztek dute berek harrapatuko bere... Nola erren... Uh, eh, ah, markatu, Egiteko moldea? Bai, egiteko moldea. Uai hartio ere, beti, beti antzatu gira, kanbiatu, zelaboraria, beti kanbiatu dira. Ja uste dut, uh, heldu diren gazteak, eh? ditugu, baina berek karabatuko duzte uh, zerak. Ber dituzten tresnak. Ber dituzten tresnak. Mm Eta Mercosur edo mundu mailako itun edo itzarmen hori buruz zer dio koordinazioan rural sinikatak, zer da zuen ikus moldea hori buruz? Ez dela posible, ez du onartzen alen, Brasiletik helduen zi, aragia, gurearen ondoan saltzea. Ez da posible, ez, et, ez da neonerenako on, ez laborerenako, ez konsumatu, eroslenako. Ez da, ez da posible izaiten alori. Baina posible hote da hemen egiten diren ekoizpenak saltzea mundu mailan? Egiten aldira, biztan egiten aldirela. Baina ez dira prezioatira behar preziak ditugu atxiki behar, guk hori segitzeko, baina konsumatorek dute, hori, eusleak dute hautatuko. He, da, esplikatu behar, behar duztela hemengo gauzak erosi, ez eta beste mundutik, eh, beste nunaitik aldu diren gauzak. Eta hori ere izanen da, hobiako da hemengoa erostea, anbikonamenaren ako, hemengoa erostea ez eta beste numeikoa. Segituko dugu, eh? uso aipatzen da papereria eta administrazio kudeantza alde batetik etxaldetan eta bestalde etxaldeko lan eh, desberdinak, eh? zein dira eh, bakotxain proposamenak, ala, biak aintzina eramaiteko, julen zurekin hasten gira? Ba, hori gauza jakina da, paperiak eh, aste eh, denbora sobera hartzen dila eta paper egiteak denbora kentzen daku kabalen artean izaiteko, edo familiak ilan ateatzeko, edo lagunen artean eh, trago baten edateko, behaz eh, ni gazte bainiz eta berriki plantatia eh, badakit zer den paperen egitea, pizu anitz da. Eh, lehen lehenik egin duguna hor eta eh, me, nola, edabideak eh, inguruan zen zailtasun mediatiko bat idik, idikidutalarik, administrazioniak eta ministeritzak gure gana dira erraiteko, bon, ze nahi duzi eta nola nahi duzi, nola simplifikatzen alitugu gauzak. Itze bat bazuten, simplifikazionia. Eta gure lehen gauzetan biztan dena izan zela, bon, be, adibidez kontrolak, kontrolak problematikoak dira gure txaldeetan, kontrola sobera bat ditugu, behaz zendako ez ginezaken egin kontrola bakar batek denak bat egitea. Kontrola bakar batean denak juntatzia. horrek ere kentzen du administrazionetik pizia. Beaz, prefetak eh, bere gain hartu du, gora goian hasi du, eta prefeta berria guai dina baita departamendurat, harek eh, erran daukuen gainatuko zirela guai, Frantzia mailan eta ministeritza mailan laborarien dako, kontrol bakarren igetiat. Beaz, balitekek, hori esperantzetan da, mena baliteke eh, kontrol hau izaitia, eta behar bada papiriak gutiago ere. Hori izanik ere, um, nahi ala ez, giren mundu hortan eta unkitzen ditugun aktore guziek ilan, berdugu aldi guzi zerakutsi e, eh, gure etxaldetan denak garbi direla, dena kargi direla, behaz paperak berditugu atxiki. Eta zailtasun handi bat da ala ere, e, zeren eta oartzen gira, usuguk behar hor paperak itentu ula, e, eh, pak dozirak atzen batut, pak dozirak berdira tenoreko eta behar hor duko eginak izan, Ahatik, eh, estatuak eh, laguntzak isuri behar edo laguntzak eman behar ditularik, hua permititzen da, pixkat behantauk aitia, hilabete bat, bi, batzutan txe hilabete, eta berri zere hori gertatu da azken eh, bultauntan, mendiko laguntzak, ez baitira, jadanik egena daukute, mendiko laguntzak ez direla behar tenoreko eroriko behaz. Batzutan, guretako biziki zaila da, peperia hori behar tenorean egitea, eta paperiare, paper horien administratibo horren pizuak badu eragina gure egunurekoan um, ez palin segitzen egun guziz. David, eh, zuri bai, ostio nahi patzen zinin, zure esemiak e, eh, instalatu nahi izan zuelaik, e, eh, ebe zaila zela paperen... Paperek, beldura emaiten zakoten. Zuera, zuera papera, obliaten izak orti zaitea hor, ena oso alekin. Zer zendikatuak ÖLB bezala kontrola bat galdeiten du, eta kontrola bat urte, urte bat ez kontrola bat, ez gehiago. Hala, ez dugu uh, kontrola hortan ere, kontrola egun hartan laguntza ukaitera, retsoa laguntza ukaitera. Zaiten alda, zerreko beste normeit, eo, eo hau bat, eo, eo norbait. Oie, ez dugu retsoa, kontrolor bat egitu dela egitxeat, ez dugu retsoa, noiten laguntza hogeitera. Paperiria, aniz paper doblezka, hirunazka egiten dugu. Uh, aniz uh, behar gabezkoak dira. Behar dira, eh, hori uh, edena behar dira tipitu. Aniz, baduzte bat uste, administrazioak bat ditu, dianik, berri, hi, ba, bietan, hiruetan galde egiten da trompatzena trompatzen algira, iduri dute, espresi egiten dutela, gu trompatzeko, guri susaren gantzeko. Hortako behar, di, dira horiek txipitu, eta hauzoak erten zuen bezala, kontrola bat, eta ez besterik. Ibana, eh, beste zure ados zira? Baia Bai, uh, biztanda, fen, euh, guk, euh, guk euh, paperak uh, uh, ikusten dugu gehiago eta gehiago mailuski be, behar dira egin eta eta mailuski aniz dilu ditendela eh, diten dela esker edo horren gatik ez dakit nola behar erran edo, edo egina. Azteko, uh, eh, laborantza gambaran ikusten dugu guk eh, nahi dugu hori uh, laborari guziak be, uh, laundu ogeniten, izan da din gazte, zenta guk gazte gisa, bon, smartphone horiekin, internet eta horiekin uh, banan uh, bat ez dienak hain uh, adituak, uh, eta ordean dener idukia da, eta gehiago eta gehiago iten dugu be, paka launtzeko, ikusten dulaik, be, uh, ed ez delako horrendako hori be eh, idikia izan zen eta eta dener launtza proposatu dugu eta aniz jende dinira gure, gure ikusteat. Eta bon, beste adibe bat uh, erraiteko, uh, da primo vinen uh, garaia eta zendako be ez duten be administrazioenak, ödeueli e galditen, be uh, eta eta ezpaitute hori iten be somataldis be batzok eh, ahantzen dute eta gero be penalitateak ukaiten ukaiten dituzte eh, bada ere ez dut nahi ahantzi ere uh, guk nohomak ez ditugu hor sentan nohomak uh, dira gure Euh, frantzian ikusiz sustut zerbadan beste, beste, beste errietan. Adibide bat, pentzelandetan badia amar zo, zonaja diferenta. Izan dadin Natura 2000, kaptaj do, direktif nitrad, preri sensible. Erreka e-, batean, harri bat nahi, nahi duzielaik ikendu, behar da kasik estu, estudio bat egin. Uh, hori, da be, Europatik, baina Frantziak onori gehiago ezartzen du. Bada, bada de, le code de l'environnement, bada le code forestier, bada le code rural, eta hori guziak, be eh, ez dakit ingurumeko asozianek eh, duten eh, presiona maiten hori guzian atxikitzeko, banan hasteko gu laborari gisa presiona handia badugu eta kontrola ukaintean dugulaik, guke galdela be, bera iten dugu, eh? izan adin baizik kontrola bat, hori siur, eta kontrola presioa hor Eta hasteko beste lan bat iten duguna guk laborantza gambaran, da ezazen ditugu uh, numeriko uh, gako izan dadin zinel, meparzel, ala, ah laborarien laguntzeko eta eta datuen baliatzeko. Banan, datu hori eta program numeriko guzi horietan, ezartzen dugu ere laguntza fizikoa, zenta importanta da, eta eta onore gehiago importanta izanen da, be norbait parian ukaitea ez balin dugu ahiatzen be dosier horietan uh, eh, eh, muntatzatzen eta ikusten dugu mareluski be hain importanta din ez bari badugu kosatzen hori eh, uh, bat be pakan gehinen be mentoaz uh, pakain erdiak galtzen dugu ordean hori da bizik importanta eta hasteko guk laborantza gambara gisa be hortan ari gira azkar hmm. Denbora ina aldetik, ikusten dut David Bauzu denbora pixka, nahi behuzu, ez tekit, nohmer buruz, zien posizioa, ala, papegeria bezala, sobera dira? normak. Normak. Bai, normak. normak. Frantzian ditu, Frantziak berak pentsatzen ditu normak, Europa, askin dituzke Europako normak egitea. Ez ginduke gehion itean berrik. Eo bestenaz, laborariek tuzte la, norma horiek behar uh, bere buruari eh, eman. O, kalitate egiteko, ego AOP egiteko, ego... IGP o an, ba, kalitatezko gauzen iteko. Ez eta, ez eta frantziak uh, eh, obriarazi horren iteat. Utsi laborariak egiten bai, eh, nahi be, dutena, hori da zuen. Eh. Bai, laborariak dute bere, bere helburua hartu behar. Me uste duzu posible dela hori? Bistan da posible dela. Hortako behar da laborantxagan bera. Behar dugu laborantxagan bera buru izan. Eta, eta Frantzia eh, ministerioari, erran, laborariak dute erran behar eh, ministerioari eta jauntio handi horiek, zer egin, ez eta horiek gu, guai, horiek dute ministerio, ministeriotik heldu dira uh, manamendu guziak. Da, laborariak duzte errefusatu behar horiek. Guk ditugu, guk ditugu imeak gauzak pentsatu eta heier erran nola egin. Julen hori buruz behar bitz Nohma sobera badea? Bai, eh, Nohmak badira zangoz gora. Eh, ez dakit beti ala izan denez, mena nik nire txaldan ere atxamaiten dut frango badela, eta denak errespetatzeko behar tenorian berda, berdira kasik doainakukan, denak errespetatzeko, ez da beti aize eta mm, nahi aipatu bai dira behar bada krisi sanitarioak edo, olako ekintzak edo idorteak ekartzen dute eh, beti laguntza gehiago ekartzen aldela, egiten aldela estatutik edo beste numaitik baina laguntza horien ekarpenak ekartzen duela ere urbil urbiletik segitzea nora joaiten diren laguntza horiek, eta hori normak eta papera gehiago egitea, behaz lan jerosa bilakatzen alda, eta oroak um, askia dozniz ere, gu gira gure etxaldetan obekienik badakigunak nola behar dugun gure geroa prestatu. Bai kabalekilan, bai eh, alorretan, bai pentsetan, problemak badirelarik normak ezartzea ez da aski. Behar entzun laborariak ze pentsatzen duen norma horietaz, eta ez badira zentzuzkoak aldatu behar izaitia. Eta uste dut, OLB sindikata azken urte hauetan frogatu dila behin baino gehiagotan, pentsatzen dut hegazte gripari, adibidez, hegazte gripazelaik, kuestionai patu duzie, kanpoko askuntza debekatu zuten hori norma berri bat zen, kanpoko askuntza bai, bai zen 2008 eh, bi urteak hartio, 2008a goiti, kanpoko askuntza debekatu izan da, norma, norma bat bilakatu da. Um, Uruna goioetan bali maniz, azken uh, asteetan tuberkulozaren duzira joratua izan da, tuberkulozaren dako ere norma egun da, kabala bat positibo delaik, trupa guzia Hortan ere, normak behar aldatu, eh, gizarte aldatzen den behar, um, gauzak berdira aldatu eta normak ez dira beti zentzuzkoak eta hortan txendikatek badugu zer egin zentan normek berdaukute permititu guk bihar segitzia lanian. Eta egun usu gure kontra dira. Horekatu dugu pixka bat, gure eh, denbora eta eh, publikoan ditugu eh, Azparneko Armand David Lizeoko ikasleak oraindik eta gurekin dugu orain titian posulu eta guk pentsatia ez genuen galdera bat nahi duzue zuek egin, beraz entzuten zitugu. Ikusi laborantza lanbidea, uh, komplexua dela, formakuntza egokia ote da, Jenkinez erreforma batetarik beste eta mundu mairokoa eroken artea kokatu bea duera izan ingurumena ekonomia edota numerikoaren garapena. Ara, laborantxaren, eh, laborantxa eh, lanbidea kompleksua dela, eh, eh, formakuntza egokia ote da. Eh, eta laguntzen ote du laborantzan instalatzea eh, eta bar, eta laborantzan sinestea. Ordean, eh, David zurekin hasiko gira, David iban julen ordena hortan, zer uh, iduritzen zaizu? Zuri. Nik eta gadu, bi seme batut, oai, ez zain espaldi eskolatik jaldiak, behaz, eskolan, eskolan uste dut, aniz gauza ikasi duten, baina, ez dut eneustuko eskolek eta ikaslek doa eh, aniz gauza on ikasten dute, gazte horiek. Kuraia, ez dakit kuraia ondik emaiten duten. Hortan perpesro niz usuet. voilà. Eh, Gero aniz uh, eneustuko paper betetzeko. Itentuz, eh, formatzen duzte gehiago, lanian mano. Nik nahi nuk, fe, ene bix etxen bat zuten eh, lana, etxen ikasi dute kahalekin, uh, eh, landetan, uh, eh, belar mota, aniz gauza. Nahi nahi ustuk, beste, erten aldut ere, aprantizu bat ukan adut, baina, oartu niz, aniz gauza etzazkiela eta ustuko behar, luzkete, behar lukete gaztek laborentxetan gehiago stazain eo, eto gehio ibili uh, laborariekin. Mhm. Nahi zinuen zerbait gehitu? Yes, eh, Iban, uh, zer diozu uh, gaur egun eman aden formakuntzaz, uh, egokia da, latu behar litaik zerbait, uh, zer iduritzen zaizue? Be, lehenik formak gutza, berdugu beti beharra formatzeko. Eh, izan dadin uh, gazte, ala ezain gazte, ikusten dugu laborantza munduan, be, edo gure, gure lanetan, eh, zoen berden aditua hainbeste gauzetan, ez imposibeda denetan aditua izaitia. Banan eskolak aukera hori emaiten du, pixkat, denen pixkaten ikusterat, eta gero be, behar be ba, janik entzuna dugu hori eskolan, ordean, sek, sekatzen dugu edo edo uh, galiten dugu be gurur urgunago joiteko. Bara nik ikusten dutana gauza horietan, sustut, be uh, gazteak atatzen dien uh, eskoletaik, uh, betezatik atatzen dien akoriek, badakite aniz gauza ekologian geinean, biodiversitatean geinean, bienet animal delako uh, horren uh, geinean, baina marge brut baten et edo razion baten egiteat, be gehiago eta gehiago nekezago da et Eta anta gure, gure lehen lana, laborari gisa, edo entrepres buru da be eh, gure, gure, gure edo be be Eta zinez, eta, eta entzuten dutalaik, be, konta euh, gestion uh, programa berriaekin onore gutio uh, erakutsia izanen baita be, eskoletan, be, zinez, beldurniz be, gazteak, zenta biharko gazteak izanen dia laborariak edo konselariak, baren ez, ez bat dakite be, marge brut baten egiten eta jasionak egiten, lehenik hori da lehen gauza. Eta, eta bon, guai, instalatzen izan, egeta horren aipatzia, banan behen tokian izalik ere, erraiten zinuilaik eh, badugu bioren kontagestion, barkatu, banan uh, espero nien baizik etzela uh, eh, atxaleko biontan, beste ez nien, ez nien, uh, fer, zinez eta ikustia zendako behar zen, ordean, kompreitzen dut, ere ben, ben, ben keska, banan ikusten duko gio, behantago, be zinez, be kursu horiek, importanta dira, be uh, zaiteko. Eta Julen? zer diozu? Era kaskuntzak uh, eh, laborarien gizan berditu aldaketa batzu ikusi eta aurri ikusi. Uh, eh, Oastean aipatu dugu klima, eh, gure etxaldeko kostuak, hortaz ez bagira ohartzen eta ranguratzen zaila izanen da, ondoko egunetan behaz, uh, enik gertatzen zaute etxaldean eta beste lehiko batzuetan ere, zehurik gazteak ditia eta gazteak agitzen dira ikustean bastiman handi bat edo mekanika handia, Baina, iduitzen zata, ara, kontabilitatean, gestionen eta sifreetan, e, eh, pixka bat, e, eh, ez dugiltzen direla. Boastion, aipatu dugu ere modernitatearenak zer ekartzen duen, numerikoak. E, eh, aize galtzen algira mundu teknologia batean, etxaldeetan teknologia sartzen da, kosta badu, e, gazteek horren gain badute erakartasuna, baina sifreak usu baztertzen zuzte. Eta... Mm, nik uste dut eh, erakaskuntzak merezi lukeela eh, gehiago kontabilitatearen inguruan eh, proiektuak bagnatzia, sifriak bere ganatzia, kostuak kalkulatzia, lehen-lehen gauza baita, um, etxalde edo herri batean dinamika atxikitzeko sari bat behar da. Eta sari haukaiteko behar da jakin uh, hau salduz eta hau kostatuz zegelitzen den undarrian. Eta Ez du egun denak numerikoak edo denak mekanikak edo denak etxaldea hondiak konbunduko, Oastuan ere egana izan da, gazteek mereziluke eta mereziluketa honore eh, beren aigeria ere mutik ateatzia. Beste modelo batzuen ikusteko, beste etxalde batzuen ikusteko, eskolegian badira motakuziak, baina eskolegitik kanpo ere joiten alda. Balio du etxalde tipi baten ikustea, balio du etxalde handiago baten ikustea. Baina beti ere, sifreak bere ganatuz eta sustut egun bada errealitate ekonomiko bat aski zaila dena eta urte zurteala ere um, degradatzen ari dena, eta biharko gaztiak espalima dira gai hortaz hoartzeko, eta erakaskuntza eta erakasleak espalima dira gai erraiteko kasu horren inguruan berdira gauzak behar bezala karkulatu eta ez sobera fite joan eta intzinatu, problemak izaiten alko dira. aldaketak behar dira ekarri, pentsatzen dut ekarriak izanen direla, mena beti ere kontabilitatea eta gestionetan, xifretan, urekuntza gure ganatu, bere ganatu, eh, proiektua sutik egon luzaz. Hala, istantian eh, bururatuko da emankizuna berbazken eh, galdera edo itzartze gisa, eh, eh? zein dira ziendako, hala, akintaldi berri unen erronka nagusiak edo berba nola deitzen dituzie beste laboreak ziendako bozkatzera, iban zurekin asko gira, aski labu jalaz. Edo zerk desberdintzen zaituzte ere beste eta, gandik, hala. Eh, pixka bat eh, bururatzeko eta hala ere hitz hartu haintzin eh, David baduzula denbora pixka bat nahi bali baduzu uh, hartu guregatik gure gatik gure gandik hasteko baduzu hori, aholko hori Be, lehenik nik entzun dut be, eta jurenen partetik bon, uh, bazutela anizgako, biharko, biharko uh, lujalendako, dako Eta maneruski dira urte bat, eh, be, zubiaren ba, baionako be, eh, denak anginen, eh, denak edo modela guzietako laborareak an, anginen, eta gauza bela galdinez, revenua. Eta horren ondotik, ez dakit badenez modelo bat, banan, badakit modelo guziak behautela sustengatiak izan. Modelo guziak behaute uh, eh, atebide bat atseman, eta eta horren dako gure lehentasuna heldu den eh, eh, urten da be, be presioen eta baluare la repartizion de la Eta hori da zinez importanta guretako eta pareluski kargo horien, kargo sozialak eta fiskalen behititzea zenta gero behar dugulaik gure mozkinak be saldu uh, frantzian edo edo edo espainiat be betik argo horiek eh, gehiu eta gehiu dira eta eta eta gure, pro, gure presioen kostia eh, hor da. Gero biarren pundia da klima, klima adaptazioa. Zenta horre badugu be lan bat emaiteko eta gure lehentasuna da Ez barin bada debekaturik, be, uh, SDB Katolik solisionik gabe, izan adin molekul antiparazeter edo medikamenten artian, eta laborari guztiak akompainatuz eta teknikoki eta eta ekonomikoki. Geo bada produkto, uh, produkzeko uh, eta hor ula ezartzen dugu, prediazionia ezartzen dugu, eta eta horren genian be uh, entzun dugu prediazionean gainean eta nik galden, galiten dut, nuntzien beste sendikatak le 1 juet 2016, zenta han bazen Tolosan un komite de masif, eta an boskatia izan da, be zain eh, arzain berriz ezartzen alde. Eta maeluski gure eskualdeko somaitzak alde boskatu dute. Modu berian, uh, eh, nuntziren nun emengo sendikatak idortia baseraik izan dira uh, eh, administrazioenekin izan dira de bisit, kalamite bisitak eta FDSEA eta GEA bakarra ginen. Anta denak unkitea iz, izan ginen. Eta konklusiunean, idortia amairu milion euro izan dira etxaldetan sartiak. Ema se berdin. E, e, entzuten dut beti kampainetan, ba FNSEA, FNSEA, FNSEA, baina txare hau jenesker, baina oita bat milion euro sartiak gure etxaldetan ordean bihar bozkatuko duzielek, biztanda gure lehen tasuna dela gure mozkinetik presioen ukaitea eta bizitzea, zenta hortik horren esker dugu bihar instalatuko eta eta transmiteko, baina ez baigila ahiatzen, gila launtzen galditiat, eta launtzen galditeko beharrik bada fns eta beharrik bada GIA, izan dadin departamentuuntan, regionian, uh, eh, frantzia mailian edo Europan, be, launtza horien biltzeko, eta eta la, laborantza, uh, biharko laborantza gambararen kudeatzeko, be, guk hasteko mo, modelo uh, eh, bizikor eta bizidun guziak defendiatzen ditugu. Uh, departamendu eta eskualeriko uh, modeloak denak behar dira, bihar nahi bali madugu aniz izan, Eta hortako laborantza gambara eh, sustengatzeko eta laborantza gambarak uh, eh, dosiak guziak segit desan be beharko dute uh, laborariak boska FDSOA eta JIA. Esker, Julen, zuri? bon, doi doi apikoetan txartea baikira, eiz bururaino joan Bayonako Zubiaren historioa ikilan. Um, Bayonako Zubiko denbora hartan, espazio mediatiko bat sortia zen laborarien arrangurak plazaratzeko. E, sindikata bakutsak bere ekintzak eraman zituen, e, eh, FDSOA sindikatak, GSI sindikatak lan batian, eta ez dakit koordinazioa barnean txartzen aldenez, ala ez, baina eh, zubi bat okupatea zinuten, gu... Baziren ba, ere Uelbek deliberatu zin, e, baionako portua egumatez haren aktivitate ekonomikoa blokatzia. Bon, Jadanik denen artean entzuten zen ideia hori zoinek eta egiten zuen, denak laborariak gira denen artean berdugu elgar sustengatu. Beaz, goizien burtia okupatu ginen, eguer bilkura handi bat eginen denen artean egiteko, bon, ideia hori berri zeldu da, gaztek ere ikusten ditugun gazte birrek ideia hori daukute, zeiten du. Deliberatu ginuen, baiunako zubira joaitia, zien ikusterat. Gure delegazioen bat jintzen, ziekilan ahremanetan sartzeko, Eta ordian ideia zen ondoko egunetan berri zelgarren artean ahemanetan sartzia erantzun batzuk ukaiteko eta behar bada biharamunako behago bilakazteko. Baina gauza horrek porrot egin zuen. Gu, guk indar bat egin ginuen laborarien izenean urratx bat egiteko, baina urratx horrek ez zuen gauza hundurik ekarri. Hori lehen gauza. Eta normal, atxema tenduzia, hori ten, tenduzuraik, lehenik kamera guziak heldu, mikro guziak heldu, ea ikusteko zer izan entzen gure gure eh, reakzioa, ez da hori lehenik, be eh, kamerai gabe edo mikroi gabe aipatu behar, ikusi zer iten aldugun elgarrekin, zer berdin den edo zer, zertan genian ez dien ados. Gio, bakotsak bazien norbait eh, apelatzeko, izan dia dei batzo, ikusi dugu be zela etzela, posible, eta ordean, be, ez gira elkartu horren genian, banan nik ikusten dutalaik ziek eldu uh, eh, iruzpalau kameraikin edo mikroikin, barkatu, banan hori ikusten nik ez, dut hori uh, eh, untsatxe maiten eta ez dut hori eh, hori ez nien hori ola eginen. Azteko... Uztan duzu, uztan duzu... Ez ditugu kamera ekarri, egun hartan prentsa eskolegia guzian zen eta sustut bai honan ez dakit jadanik zen etxen ziren ez, entzun duten ez erbait, mena, ez zen guretako estrategia bat, guk beharra ginoan zikilan elekatu. Hori lehen gauza, eta bostean erranduk ere 2000 amasai urtean, ÖLB-ko eh, neore etzela tolosako bilkura importante batean eh, predazioari buruz, oaztion maritzuk errandu eta berri erripikatzen dut, ne hor guti baditaike egun, haskuntza ikusi nahi duena, otsoik lan edo hartzaik lan leguetan. lehuetan. Ne nahi nuke hori. Bez, kasu emazia egiten duzen harik lan. Um, galderari garrantzuteko, astapeneko galdera hori, um, behar berrezkoa da gure erronka horietan, plantatuak izan diren tresnak, kalitatezko desmartza horiek sustengatzea eta sutik iraunaraztia beti ere. Ezadostasun bat badugu guaztiona ipatu duzie ardisailaren inguru hortan, Helbek baditu bere entuizioniak, eta lan hortan segituko du, eganez, behar bada, lan sa dela, agiantzakaiara horren aldatzia, eta gauzak um, sobera idekitzia biharko Eta azkenik, azken ejonka ere pilpilekoa baita, krisi sanitarioak um, gure ganatzen behar dugu jakin beste manera batez. Eh, normak aipatu ditugu bastion, egun eh, krisi sanitario bat delarik edo dena suri edo dena beltz da, ELBek, ELB sindikatak eh, aintzindari izan da, e, familia baten defentsa hartu baitu siberuan, familia hori zik familia da, um, behi, behi askuntza badute, haragizko behiak, eta tuberkulozak asopatukan dute beren etxaldian, eta kabala guztiak nahizuzten hil. ELB jokoan txartu da erganez etzela normala, protokolo berri bat plantan ezagia izan da, kabalen parte bat baizik ez da eoik izan, eta ordean behar gorrietan da, protokolo hori bururaino maitea, justuki erakusteko posilbe dela Eh, tuberkuloza izanik ere, krisa garaietan ere, etxalde batzu sutik atxikitzia, tropa batzu sutik atxikitzia, protokoloa bururaino eramaitia, zenta protokolo horrek gero denen dako balioko du. Bai eskualegian eta bai frantzian. Beaz, erronketan ere, ala, eh, krisi, sanitarioak, krisi sanitarioak bihar hobekiago uh, pairatzeko eta hobekiago um, segitzeko eta onartzeko, beharko ditugu bataila bat zu eraman, uelbek bataila bat asea du eta bururaino eramanen du. Eta guai, zuri David eh, Itza? Ni eniz uh, pikoen artean txartu goz, peniz aski trebe hortako. Baina bon, heldu diren eh, sei urteak, edo ustuko historikoak izaren dira. Hore, azke, ne ustuko azke mementoa da, guai da, behar, behar dira gauza kamiatu laborariek dute beren, eh, beren behar oaikoan dute laborariek gauzak itzuliko. Behar dira industriak, eh, kooperatifak, kooperatifak omni horiek, magasin omniek, guziek behar dira itzuli. Eta hortako, behar dugu laborariek dute, egiazko laborariek dute laborantxa kamera hartu behar eta laborariek manatu. La laborariek manatuko dute, zer laborariek manatuko dute, laborari guzier gauza galdeginez. Ez eta beren adiskider edo etxaiak kontra egiteko. Hala, hori errengo nuen. Gero, zer gamezterik. Gauzak behar dira kamiatu. Guai hartio, Lamborako Gamara Labantxako prezidentak du erten bester zer egime erden, laborari er. Hori ez da normal. Laborariek dute prezidentari erramer zer egime erduen hak. Zer egime erduen ministerioari. Ez eta kontradua, oai iten den bezala. Hori, hori gauza, horrek tu laborari munduak kamiatuko departamentu honetan eta Frantzia guztian. Eta bestalde badut beste gauza bat, komprenditzen ez dutana. Zenako helbe eta konfederazioan peizan behar nez, ez diren elgarrekin presentatzen gamera hortan. Gu egiten, gu egiten gira bihar nesekin, eskualdunekin, denekin. Zenako hori enegaldera bade izanen da. Eta labur-labur erantzuten duzu, zenta... Ene demora eman dendakot. Ah, emaiten dakuzu demora, ah, bon. Bikain. Bon, eta gure departamendua gauza jakina da, departamendu berezia dela, eh, bi kultura azkar baitira, biarnoko kultura eta eskuali gintakoa. ELB, eh, beti danik, eh, maitasunez eta atxikimenduz lutia da gure eskual herriari. Kontsideratzen dugu ere, eh, ez dela ber dinamika bihar nuan edo espalegi laborantza ez da ahunt berdin-berdina, eh, amankumuntasun batzu dira hala ere, baina ez dira berdinamikak, dinamikak, eta huastion aipatu izan den ezala, eta beti ere gure lekuari lotiak baikira, guk nahi dugu erakutsi espalegi gure indarrak nolakoak diren, eta zer plazaratzen aldugun. Eta ez gira beti ados, konfederazion peizan, biarnes horrek, ekartzen dituen balore eta idai batzuek lan. Ez du egan nahi etxaiak girela eta elgarren kontrari girela, baina proiektuak lekuari pixka bat diferentak emaiten dizkiugu, eta hortako, aurten ere berriz presentatzen gira, gure auto bat izan da, barne ez da bat izan da, baina eskual laborariek dute eskual erriko laborantza eh, barneratu eta hobetu ondoko urtetan. Nahi duzu zerbait gehitu, David? Ez hau, beraz, uh, eh, eh, kampaina faltsu bat, Eh, ez baldin ba, eh, baduzu, badakizue, bakotxak bere zuen aldeari balizide ezte, ez, ez, ez, ez dutiru zura uh, eh, laborantza Ez da kampaina faltsu bat ez, huartioan aipatu dugu, uh, sartzean antionek errandu uh, zoin izan ziren uh, xifriak 2000 eta emeletzean, Elbek egin zuen oita amar bat pundu, eta Konfederazioan peizanek hamoz bat edo amazazpi bat. Biez bat eginez, kasik erditik urbil ginen. Beaz, bien arteko indarrak ekarlezake, ebe kontrako indar bat egitea FDSOA edo jari. Ez da fal kampaina faltsu bat, gu haurek asumitzen dugu hori, argiki gana dugu gure laburariek, proiektuak lurraldeari egokitzen ditugu, eta egun eh, kausitzen balin badugu eh, sifre azkar batukaiten, gure lekian egunen gira eskuali eta erakutsiko dugu, eh, zen nola kolaborantzen nahi dugun, zen nolako laborantza den departamentuan, baina sustut eskuali juntan nolako nahi dugun eta nolakoan defendituko dugun. Hortan usten dugu? Hortan bon. dugu. Eh, egia da denboraren aldetik uh, eh, koordinazio ruralek, zuen lehen parte hartzea zen ere, bai. horako debate batean. Eh, bon, eskertuko zaituztegu, eh? Goztian eh, hemen gurekin ziren eh, Sebastian Uturiak, Maritxu Lopepe, Jean-Pierre Zuit, eh, orain gurekin ari izan zirezten Iban Pebet, Julen Perez eta David Suzan. Horaitera dugu Departamentuko Laborantza Gambaretako hauteskundeak biar urtahilaren amabostean irekitzen direla, hogoita ameka arte duzuela bozkatzeko kolegio desberdinentzat. Uh, entzun dut uh, paperak ez zirela oraino etxeetarat helduak, batzuek menturaz ukanak dituzte bena iduriz eh, gutik, beraz ondoko egunetan helduko dira, uh, ez bozkatzen alko da edo paperez, eta bai, eskerzen ditugu hiru sendikatak, eskerzen zaituztegu, publikoa nombre handian etorririk, esker zen ere biztan dena Armand David uh, Liceua, itzultzaileak, uh, ara, eh, beren txokoan ari izan dira eka bergaretxe eta hankion uh, hemen publikoan ziren, uh, ziren entzat uh, itzultzen gau guztian, eta eman egitea posible egin duten lankide eta ikasle laguntzaileak, eh, espero dugu ikasle hainitzek segituko dutela laborantxan eh, gerua zuen esku da eta ara Euskal Edabideen artean antolatu dugun uh, bai. eh, main inguru debate hau ondoko egunetan ere berriz entzuten alko duzue, izan Euskal Iratietan edo kanaldu den, irakurtzen alko ere berrian, eh, herrian edo kazetan uh, izanen dira artikuluak uh, eta ipamenak. Itzulia ina duzu, eh? izan eta bestaldi bat arte, mile esker zuheri guziedi.